Magandang araw po, Boss Van. Tawagin mo na lang akong ineng. Gusto ko lang i-share tong tatlong creepy stories na personal kong naranasan. Ang unang kwento ko po ay nangyari sa Baguio noong 8 years old pa lang ako. Pumunta kami ng parents ko sa teacher's camp sa Baguio para sa 5-day church conference. Christian po pala kami boss So ayun, marami-rami ring Protestant church members ang nagpunta. Nag-reserve yung church leaders namin ng around 30 cottages para tuluyan ng mga miyembro. Bawat cottage ay sakto para sa dalawa o tatlong pamilya. Ako at si mama ay nagstay kasama si Jana. Mama niya at isa pa niyang guardian sa isang cottage na ang kaharap ay kakahuyan na. Mahigit dalawang metro lang siguro ang layo ng cottage namin, papasok ng kakahuyan. Isang gabi noon, habang nasa church pa si na mama at yung mama ni Jana at patulog na kami. Nang may narinig kaming ingay, nagawa ng mga daga mula sa kusina. Para mabulabog at mapalis yung mga daga, naisip kong kalembangin yung bell sa labas ng cottage. At ginawa ko nga. Napatingin ako sa mga puno sa kakahuyan. Matapos ng ilang segundo, may bigla na lang lumitaw na aparisyon o white lady sa may mga puno at dahan-dahan itong lumulutang papalapit sa area namin. Sa sobrang takot ko ay eh, nagmadali akong pumasok ng cottage at nilakang pinto. Nagtaka si Jana at yung nakatatandang guardian niya kung ano ang nangyari sa akin. Kinuwento ko yung nakita kong multo sa kakahuyan Nangilabot din sila, kaya't di kami nakatulog. Hanggang sa makarating yung mga mama namin. Hindi ko alam kung dala ba yun ang imahinasyon ko. Pero legit na nakita ko po yun. Isa pa, isa rin ang bagyo sa maraming kwentong katatakutan. Itong pangalawang kwento ko po boss, ay nangyari naman nung 12 years old ako. Namatay yung driver ng kamag-anak namin noon dahil sa leptospirosis. Umalis kami ng parents ko para pumunta sa lamay sa Bulacan para makita sa huling beses yung driver. Pagdating namin ng punerarya, may dalawang room sa magkabilang sides para sa mga bisita at isang hagdan sa gitna paakyat. Habang nag inquire si Papa tungkol sa namatay at sa mga kabaong, eh naisipan kong umakyat papunta sa second floor. Nung sinilip ko yung hagdan pataas, laking gulat ko nang may makita akong pugot na ulo ng isang lalaki na tila lumulutang at nakatingin sa akin. Hindi ako napasigaw pero nanginig ako sa takot noon. Inisip ko na baka guni-guni ko lang yon. Nang tinawag ako ng parents ko at ang sabi, mali raw kami nang napuntahang punerarya. Mali yung tinurong direksyon ng pinagtanungan namin. Nakarating naman din agad kami sa burol ng driver ng kamag-anak namin. Doon na ikwento ni Papa sa amin na nung magkausap sila ng staff ng maling punerary ang pinuntahan namin nung una, may nakaburol daw doon sa second floor na pinugutan daw ng ulo at natagpuan yung bangkay sa may damuhan. Baka yun boss yung lalaking pugot na nagparamdam at nagbigay kilabot sa akin. Itong huling kwento ko po ay naganap nitong gabi ng March of this year lang sa bahay namin sa Caloocan. Nagbabasa ako ng libro nun sa kwarto pampatulog. Nang may mapansin ako sa bintana, parang may umiilaw mula sa labas. Di ko na lang masyadong pinansin kasi akala ko yung streetlight lang na nagre-reflect sa bintana. Mga around 10pm, natapos ko nang basahin yung libro. Kaya't pinatay ko na yung ilaw para matulog. Mga 30 minutes ang lumipas nang malimpungatan ako. Napatingin ako sa bintana at may nakita akong anino. Nagtaka ako kaya sinuot ko yung salamin para makita ng maayos. May anino nga. Malinaw yung anino na animoy itim na figura lang ng isang bata. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko pero andun pa rin yung anino ng bata Natila nakadungaw mula sa bintana at nakaharap pa sa akin. Matapos ang ilang saglit, biglang naglaho yung anino. Ang kinakatakot ko po kasi noon boss ban ay hindi yun pangkaraniwang anino lang. Malayong magkaroon ng anino o itim na figura mula sa bintana kasi nasa second floor po ang kwarto ko at wala naman din veranda o patungan para makatayo yung kung sino man yung may-ari ng aninong yon. Napagtanto ko pong Bukas talaga ang third eye ko, Boss Van. Dahil ilang beses na rin akong nakakaramdam at nakakakita ng mga hindi nakikita ng ordinaryong tao. Salamat po sa pagbabasa ng mga kwento ko. Try ko po ulit mag-share next time ng iba ko pang creepy experiences. More power po sa channel nyo. Magandang araw po Sir Van. Ako po si Wilza. At ito pong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po noong nasa ikalawang taon ako sa high school. Naganap po ito sa paaralan sa isang probinsya sa Region 6 kung saan naganap ang mga aktibidad at palaro para sa provincial meet. Tandang-tanda ako pa ng gabing yon. Umuulan ng malakas, kasabay ng kulog at kidlat ay ang pagkamatay ng power supply sa buong bayan. Sabay-sabay din kaming magkakaibigan na nagpailaw ng mga daladala naming flashlights. Itong mga alaskador kong kaibigang lalaki ay panay pa ang panakot sa amin. Unang gabi ng provincial meet sa isang mataas na paaralan sa nabanggit kong region. Doon po kami namalagi ng apat na araw at tatlong gabi. Kami po ay mga kalahok sa mga patimpalak at sports katulad ng flower arrangement, vegetable salad making, dressmaking, at kung ano-ano pa. Karamihan sa sinalihan ng mga lalaki ay ang grafting, electrical circuit, at yung iba naman ay mga players. Magkahiwalay kami ng classroom na tinutulugan. Pero bago kasi magsipagtulog, ay nagkukwentuhan muna kami. Pumunta yung mga kaibigan naming lalaki sa classroom namin ng gabing yon, ay sinabihan na kami ng kasama naming guro na matulog na. Pero dahil madilim at mainit dahil walang electric fan, ay naglaro muna kami ng Spirit of the Coin. Yun po kasi ang uso ng mga panahong yon at madali lang gawin. Pare-parehas din kasi kaming mahihilig sa katatakutan. Kaya yun talaga ang naisip naming laruin. Nagsindi lang kami ng kandila at naupo na sa sahig pabilog. Ayaw naman naming buksan ang bintana dahil madaming lamok at ang creepy na sa labas. Ilalarawan ko po sa inyo ang itsura ng paaralan. May dalawang gate po ito, magkabilang dulo. Pero madalas daanan itong nasa kaliwa dahil mas malapit ito sa mga main buildings. Ang mga classroom dito ay nahahati sa bawat subject. Ang unang building sa may bandang ibaba ay ang MAPE Sunod nito ay kantin. Sa may unahan ng kantin ay isang science building. Aakyat ka pa ng hagdan sa kaliwa at building naman yon ng araling panlipunan. Sa gitnang bahagi ng campus ay ang math. Sa kanan naman ay English building at ang pinakataas ay ang HE. Nasa may araling panlipunan building po kami kung saan dulo na siya sa kaliwa. Ang likod po nun ay mga talahiban at halaman. Kakahuyan na po ang likod ng campus, kaya bawal po talaga kaming gumala doon sa likod. Nung una, ay nagtatakutan at nagtatawanan pa kami. Pero nang biglang pumasok ang isang estudyanteng taga doon mismo sa campus, ay natigil kami. Agad niyang ginulo ang ginagawa naming uidya at sinabihan kaming wag maglalaro ng ganon, lalo na at gabi at wala pang kuryente. Mas matanda siya sa amin at siya daw ang presidente sa student council nila sa buong campus. Ang sabi naman namin ay kasiyahan lang naman yon at di naman seryoso. Hindi daw namin alam ang ginagawa namin. Minsan na daw na may nabiktima dito na estudyante nila dahil lang naglaro ng Spirit of the Coin. Yung iba ay Spirit of the Glass at kung ano-ano pang klase na nagtatawag ng espiritu. Marami daw ng mga elementong hindi nakikita pero nasa paligid lang daw. Sabi pa nito na kinataas lang ng mga kilay naming mga babae. Nagtawa na naman ang mga kasama naming mga lalaki na mukhang hindi rin naniniwala kay campus president. Sinimangutan na lang kami nito bago umalis. Bahala na daw kami. Maya-maya ay nagpasama ang kaibigan kong si Andrea kay Dayan para mag-CR. Madilim noon sa hallway ng building at inaantok na kami. Kaya silang dalawa lang ang nagtungong CR kahit sobrang dilim noon. Wala pang CR sa inuukupan naming classroom kaya kailangan pa naming lumabas para mag-CR. Nagtataka kami kung bakit nang pabalik na sila ay umiiyak itong si Dayan at si Andrea naman ay tulala. Mukhang takot na takot ang mga itong sumisiksik sa amin at nang agaw pa ng kumot. Nanginginig si Dayan habang kinakausap siya ng kasama naming guro na tinawag ni Arian. May kasama itong teacher na taga dito sa campus. Nung una ay ayaw pang magkwento ni Dayan. Si Andre ay wala rin gibo. Pero pinilit sila ni Teacher Amy. Ito yung kasama naming guro. Kailangan daw nilang magkwento para alam daw ni na teacher ang gagawin. Habang nagkukwento si Dayan, ay ang higpit ng hawak nito sa akin. Noong naglalakad daw sila sa koridor papuntang CR, kung saan nasa dulo pa ito ng araling panglipunan building, ay may nakasunod daw sa kanilang estudyante. Nilingon daw nila ito at tinutukan ng flashlight. Pero nagtakip daw ito ng mukha na parang nasilaw. Akala daw nila ay magsi-CR din ito dahil nakasunod lang ito sa kanila. Babae daw ito na nakauniforme pa kahit matutulog na. Kaya muli daw nila itong nilingon. Pero nang muli nila itong tingnan, ay wala na daw ito. Ang pinagtataka nila ay walang likuan sa koridor na tinatahak nila dahil bandang master building pa ang may likuan papuntang ibang hallway. Madadaanan pa muna nila ang CR bago yon. Ang inisip na lang daw nila ay baka pumasok ito sa isa sa mga classroom na nadaanan nila. Masyado lang daw madilim sa hallway kaya di nila napansin ang pagbukas ng pinto. Kaya binaliwala lang daw nila yon. Nang makarating sila ng CR, ay dahan-dahan pa daw silang pumasok dahil sobrang dilim. Pero nagulat daw sila nang may nagbuhos daw ng toilet bowl. Kaya nawala naman ang pangamba nila dahil may tao sa loob. Kaya dali-dali daw silang pumasok sa cubicle. Naririnig at nararamdaman pa daw nila ang munting ingay na likha ng nauna sa kanila. Halos sabay pa daw nang lumabas sina Dayan at Andrea. At ganun na lang daw ang gulat nila nang makita ang babaeng naka-uniforme na nakasunod sa kanila. Andun daw ito sa pinakadulong cubicle at medyo madilim daw doon. Ang nagpahilakbot daw sa kanila ay nang maalala nilang walang kailaw-ilaw nang pumasok sila ng CR. Open naman ang taas ng cubicle kaya makikita mo kung may ilaw ang nasa loob nito. Sigurado silang yun ang nakasunod sa kanila dahil sa suot nito at buhok. Nagkatinginan daw sila at parehong nagtaka kung paanong mas nauna pa daw itong nakarating sa kanila sa CR. At nang tingnan daw nila ito, ay nakatayong nakayuko lang daw ito parap sa kanila. Doon na daw sila nagmamadaling lumabas ng CR. Hindi daw nila naramdamang sumunod dito, kaya mas lalo silang natakot dahil sigurado daw silang hindi na yung tao. Hanggang kinabukasan ay naging usap-usapan namin yon Nakarating yung nangyari sa campus president. Kaya kinahapunan, habang nagtitipon-tipon kami sa classroom, ay pinuntahan niya kami. Inaasahan naming tatawanan niya kami o iinsultuhin gaya ng ginawa namin sa kanya. Pero seryoso lang siyang humarap sa amin. Muli niyang pinagbawal na maglaro kami ng Spirit of the Coin at wag na wag daw kaming lumabas kapag madilim na. Mag-CR na daw kami habang maaga pa. Tinanong namin sa kanya kung sino ang babaeng nakita nila Dayan at Andrea. Pero hindi siya nagkwento. Basta daw sundin na lang namin ang lahat ng sinabi niya. Kinagabihan po noon ay hindi talaga kami lumabas ng classroom. Pinasya din naming matulog ng maaga. Pero kalagitnaan po ng gabi ay nagising ako dahil nakaramdam talaga ako ng matinding sakit ng tiyan. Walang gustong sumama sa akin kaya gusto ko nang umiyak noon. Napilitan tuloy akong gisingin ng gurong naka-assign sa amin. Medyo nag-aalangan din itong samahan ako pero wala siyang nagawa dahil responsibilidad niya kami. Habang papalabas kami ng classroom ay naramdaman ko agad ang malamig na ihip ng hangin. Hindi na ako tumingin kung saan basta diretso lang kami sa CR. Kapit na kapit ako kay teacher habang mabilis kaming pumasok ng CR. Maayos naman ako nakapagbawas at nakabalik ng classroom. Ngunit kakahiga ko palang sorban ay sumakit na naman ang tiyan ko. Kaya dali-dali akong lumabas ng classroom. Hindi na ako nag-abalang manggising dahil hindi ko na talaga mapigilan. Kung bakit naman kasi gabi pa ako nagka-LBM noon. Yun na yata ang pinakamatagal at mahabang gabing naranasan ko. Pakiramdam ko talaga di na ako aabot sa banyo. Pero nakarating naman ako doon ng maayos dahil maliwanag naman na sa hallway. Yun lang, nang makapasok ako sa CR, ay nakapatay pala ang ilaw. Hindi ko alam kung napindot ko o ni teacher bago kami umalis. Pagkatapos kong magbawas, ay naghugas pa ako ng kamay. Saglit akong nakalimot noon sa akin at tatakutan kong kwento. Natatawa pa ako nang makapasok na ako ng classroom na walang anumang kababalaghan. Naisip ko tuloy na baka guni-guni lang yun ni na Andrea Napapangiti pa akong natulog noon. Pero nagising na lang po ako nang maramdaman kong mabigat din ang dibdib ko na parang may nakadagan. Hindi po ako makakilos noon at kitang kita ko po ang mahabang buhok na nakalugay sa harapan ko. Gusto kong hilain ito palayo sa akin pero hindi ako makakilos. Nagtataka pa ako dahil sigaw na ako ng sigaw ay wala pa rin nagigising. Kita ko pang napatingin sa akin si Lovely Nakatabi ni Arian dahil saglit itong dumilat pero agad din itong natulog ulit. Nagpupumiglas na po ako noon para lang matumba ang nakadagan sa akin. Pero lalo lang nitong nilapit ang mukha nito sa akin. Ang mukha nitong natatakpan ng buhok. Di ko na nakayanan ng sobrang takot kaya napaiyak na lang ako. Doon na ako nagising dahil naramdaman ko ang pagtapik sa pisngi ko. Pagdilat ko, ay nakatingin na sa akin ang mga kasama ko sa classroom at pati ang guro na kasama namin. Humihikbi daw ako kaya nagising si Andrea na katabi ko. Palakas daw ng palakas kaya nagising na din ang iba pa naming kasama. Pagtingin ko ng oras ay mag-aalas 4 pa lang. Napansin ko pa na dire-diretso ang higa ko kaya hindi ako makagalaw nang managinip ako ng masama. Tumagilid ako at sinabi kong matulog na kami. Madilim pa kasi sa labas Pagising ko po noon ay para akong lantang gulay. Sobrang bigat ng pakiramdam ko, kaya hindi talaga ako noon nakabangon. Buti na lang at kinabukas ang pagaganapin ang sinalihan kong paligsahan, kaya hinayaan lang muna nila akong makapagpahinga. Naiidlip na ako noon, nang maramdaman kong may pumasok sa silid. Di ko na tiningnan dahil hinanghina talaga ako. Kaya nakatulog ako noon nang may nararamdaman akong paghinga sa kaliwang tenga ko. Hinayaan ko lang. Pero nadadalas na ito na parang nananadya. Kaya bigla akong nilingon. Agad akong kinilabutan nang wala akong makitang tao sa buong silid. Mag-isa lang ako. Napatingin ulit ako sa orasan at halos kakatulog ko lang. Wala pang ngang limang minuto ay para na akong binabangungot. Gusto ko na talagang bumangon nun at lumabas. Kakaiba na kasi ang pakiramdam ko sa loob ng silid, lalo na at mag-isa lang ako. Pinilit ko po talagang makabangon noon at nagtungo muna akong kantin para mag-almusal. Medyo guminhawa naman ang pakiramdam ko nang makakain na. Humanap ako ng upuan sa may lilim ng puno. Nagsisimula na kasi ang track and field. Medyo nakakaramdam pa ako noon ng konting hilo at antok. Habang nakasunod po ako ng tingin sa mga kaibigan kong kasali sa palaro, ay may nakikita pa akong isang nilalang na sumasabay sa kanila. Nakikihalubilo ito sa mga estudyanteng naglalaro na hindi makita ang itsura nito. Noong una ay inisip kong baka ganun talaga ang style ng buhok nito. Nakatakip sa muka. Pero naalala ko ang kwento ni Nadayan. Ganun din ang napanaginipan ko. At noon ko lang din napansin na iba ang uniforme nito sa suot-suot na uniforme ng mga estudyante dito. Akala ko talaga ay namamalikmata lang ako dahil bigla din naman itong nawala nang tingnan ko ulit. Pero ganun na lang ang gulat ko nun Sir Van, nang biglang may bumulong sa akin. Hindi ko naiintindihan ang sinabi nito. Parang hangin lang na dumaan sa pandinig ko. Kaya agad akong napalinga sa paligid ko. Pero wala namang taong malapit sa akin. Narinig ko na lang ulit ang mahihinang paghinga sa may bandang tenga ko. Pero wala naman akong kasama. Bigla akong napatayo noon at naramdaman ko na lang yung pag-ikot ng paningin ko. Nawalan daw ako ng malay at muntikan ng tumama sa kanto ng upuang bato ang ulo ko. Ang taas pa ng lagdat ko nang magising ako. Ba't daw kasi ako bumangon, gayong mabigat na ang pakiramdam ko. Hindi ko po kinuwento sa kanila ang nangyari at naranasan ko dahil baka lalo lang silang matakot na manatili sa silid. Sinabi ko na lang na naburyo ako kaya ako lumabas. Sinamahan ako ni Dayan noon dahil hindi pa tapos ang ganap sa ibang kasamahan namin. Akala ko magiging maayos na dahil may kasama na ako. Pero itong si Diana, nagsimula ng magkwento. Nalaman daw niya na may nagmumulto daw sa campus na to. Pinapatigil ko siyang magkwento pero nagpatuloy pa rin siya. Nakausap niya daw ang isang estudyante dito na may alam sa kwento. Hindi daw estudyante dito ang nagmumulto pero nakasuot ito ng uniforme. Anak daw ito ng dating janitor dito sa campus Nasa likod lang ng campus ang bahay nila kung saan puro nakakahuyan. Medyo may sira daw ito sa pag-iisip. Nagsusuot daw ito ng kung ano-anong costume. Pero pag sumasama daw ito sa tatay niya, ay naka-uniforme daw ito. Ang sabi pa daw, ay madalas itong tuksohing baliw at pangit ng mga bata. Kaya daw tinatakpan nito ang mukha. Sa isip-isip ko, parang sa pelikula lang. Pero ba't ito nagpaparamdam sa amin? Eh di naman kami taga rito. Parehas pa kaming nagulat noon ni Dayan nang biglang may nagsalita. Napatingin kami sa may pintuan at tuloy-tuloy nang pumasok si campus president. Seryoso pa rin ang mukha nito at nakatingin ito ng mataman sa amin. Mahilig daw sa mga dayo si Eliza. Yan daw ang pangalan nung nagmumulto. Pag may mga bagong mukha daw sa campus ay pabibo ito. Pero habang tumatagal daw ay nagiging agresibo na ito. Hindi na daw ito dinadala ng tatay niya. At dahil wala daw mapag-iwanan, dahil dalawa lang daw silang namumuhay, ay itinali daw niya ito para di makatakas at pumunta sa campus. Buti nga daw at hindi namin narinig ang pagnguingoy nito. Nabubulabog daw noon ang mga estudyante kapag nagsimula ng umiyak at magwala si Eliza. Tinanong namin kung anong ikinamatay nito. Ang sabi-sabi daw Nakawala ito at nagtatatakbo sa buong campus. May hinahanap ito na hindi nila maintindihan. Kahit ang mga gwardya daw noon ay nahirapang mahuli siya dahil ang bilis daw nitong tumakbo. Nakayapak lang daw ito at dahil nakatakip ang buhok nito sa muka ay di daw nito napansin na pababa na ito ng hagdanan. Yun yung hagdan na nagdudugtong sa science building at araling panlipunan sa kaliwa. Mataas nga yon at magaspang pa ang semento Di daw ito umabot sa ospital. Nakasanayan na daw nito na palaging nasa campus. Kaya kahit saan daw ay nagmumulto ito. Kaya daw nagalit siya nang maglaro kami ng Spirit of the Coin. Marami na daw ang napakitaan ni Eliza dahil lang sa mga larong ganon. Nang makainom ako ng gamot at gumaan-gaan na ang pakiramdam ko, ay nagpasama kami ni Nadayan kay campus president. Lahat kami na naglaro ng gabing yon para mag-alay ng kandila at dasal kay Eliza. Medyo umayos naman na ang pakiramdam ko noon pero hindi pa rin nawaglit sa isip ko ang itsura niya. Napapadalas pa rin na masamang panaginip ko at kung hindi pa ako nagpatawas ay baka hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako. Ang kwento ni Nadayan at Andrea nang muli kaming magkita-kita nung kolehiyo na kami ay minsan nararamdaman pa rin daw nila na parang may nakasunod sa kanila o baka kako pare-pareho lang kaming na-trauma kay Eliza Simula din ang nangyaring yon, ay hinding-hindi na kami naglaro pa ng mga nagtatawag ng espiritu. Isa din kasi yon sa dahilan kung bakit nagparamdam sa amin si Eliza. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at medyo napahaba na. Ni sa hinagap ay di ko po talaga inaasahang makakaengkwentro ko ang isang multo. Nasimula bata ako, kahit anong panakot sa akin ay di ko pinaniniwalaan. mamamatay ka rin. Kapag namatay ka na, tatawanan lang kita. Dahil sa sama ng ugali mo, si karma na nababawi sa'yo. Kaawa-awa kang nilalangka. Maling tao ang kinalaban mo. Magdurusa ka muna bago ka bawian ng buhay. Bibigyan kita ng sakit sa tiyan. Lahat ng sakit na mararamdaman ng pamilya ko at mga kamag-anakan ko ay mapupunta sa'yo. Iyan ang sambit ko sa isip ko nang awayin ako ng kapitbahay namin. Pinaulit-ulit ko ito. Kapag nakikita ko siya, ay sinasambit ko ito sa isip ko. Sabihan niyo na akong masamang tao ako. Sabihan niyo na akong isa akong demonyo. Matabilang dila at masahol pa sa mamamatay tao o isang mangkukulam at bruha. May dahilan naman ako. Marahil iniisip niyo kung bakit ko ito nasabi. Sa kadahilan ng sobrang sama ng loob ko na hindi ko man lang napagtanggol ang sarili ko. Dahil kapag sinasagot-sagot ko ang matandang babae na kapitbahay ko na nagmura sa akin, ay nakakahiya ako sa pamilya ko. Di kasi kami tinuruan ng mga magulang namin, ng mga kapatid ko, na sumagot sa matanda. Pinigil ko na lang ang sarili Kinalma ko at iniwas ko na magalit sa taong binastos ng pagkatao ko. Pero sa kabila nito, ang isip ko ay nagsasabi na ihanda niya ang sarili niya dahil masamang tao siya. Sinusumpa ko siya. Mamamatay siya. Kapag nangyari na yon, ay ngingiti ako ng malademonyo at tatawa ako ng tahimik. Maghintay ka, bruha ka. Sisimulan ko muna ang kwento ko kung bakit ako nagkaroon ng gift o sumpa na tinatawag na devil's tongue. First year high school na ako noon nang mamatay ang aking lolo, tatay ni Papa. Nasa high school ako noon, bandang alas 7 ng umaga. Nakaramdam ako ng kalungkutan at pag-aalala. Yung pakiramdam ko ay may nangyari masama sa isa sa pamilya ko Hanggang matapos ang klase ko, ay malungkot pa rin ako. Dali-dali akong umuwi sa bahay at nalaman ko sa isa naming kapitbahay na patay na si Lolo. Nung una, hindi ko pinansin yung naramdaman ko. Pero nang malibing ang lolo ko, ay may mga sumunod na pangyayari. Tulad ng naramdaman ko nung nawala si lolo. Nakausap ko ang isa kong lolo. May binili kasi kami sa bakery. Kinumusta niya ako. At biglang tumirik ang mga mata ko ng panandalian at biglang nagulat ako habang kausap ko siya. Biglang nagsalita ako ng hindi ko alam na mamamatay itong taong kaharap ko. Pero pabulong lang ito. Binaliwala ko ulit siya. Pero after 3 days, namatay sa bangungot si Lolo. Nagulat ako. Tumugma sa nasabi ko nung nakaraan. Dahil dyan ay dalawa na sila. Dumating sa punto na lalong lumakas ang gift ko. Even ang mga kapitbahay ko, nalalaman ko na mamamatay sila. Si Aling Eva ay palagi ang kami nagbabatian kapag napapadaan ako sa tapat ng bahay nila. Pero makalipas ang isang buwan, ay tulad din sa dalawang lolo ko, naramdaman ko na mawawala na siya. Tumirik ulit ang mga mata ko noon at may mga nasabing hindi maganda. At nagulat din ako ng kinabukasan ay namatay nga siya. Ngayon ay tatlo na sila. Dumarami na. Marami pang taong nalaman ko na mamamatay sila. Minsan, nagugulat na ako sa sarili ko na nagsasalita ako na mamamatay ang taong dumaan sa harapan ko. Ayun, afternoon mga ilang oras lang ay malalaman ko na patay na sila. Ewan ko ba, Kakambal ko ba si kamatayan o ako si kamatayan? Taong 2005 ay namatay ang kapatid kong lalaki. Na-vision ko na mamamatay siya. Nakita ko na namamaalam na siya sa akin. Nung time na pala na yon, oras na lang pala ang hinihintay at kukunin na ang kapatid ko. Sobrang sakit nang nawala ang kapatid ko. Gumuho ang mundo ko at sinisi ko ang Diyos kung bakit ba ibinigay sa akin tong sumpang to. Bakit ko ba nalalaman kung sino-sino ang kukunin ni kamatayan? Naulit nang naulit ito. Naramdaman ko din na mamamatay ang tatay ni mama. Ang kapatid ni mamang babae ay naramdaman ko ring mamamatay siya. Mga limang araw bago siya bawian ng buhay, ay na-vision ko na ito. Sumunod ang aking tito, kapatid ni Papa. Parehas na taon at buwan, namatay si tita at tito. Nasa PGH ako noon at binabantayan ko si tita. Nagpahinga muna ako, tulog na rin naman ang binabantayan ko. Bago ako makaidlip, naramdaman ko na may mamamatay na isa sa pamilya ko. Pero sa sobrang antok ko ay binaliwala ko ito. Nanaginip ako na si Tito ang mamamatay Pagkagising ko ay may nag-text sa akin. Napatay na si Tito. Nag-text yung kapatid niyang lalaki sa akin. At dali-dali akong pumunta sa payphone para tumawag sa bahay at kumpirmahin kung totoo nga yon. Talagang wala na si Tito. Iniwanan ko muna si Tita sa ospital. Pinilitan muna ako ng pinsan ko para bantayan si Tita. Nang pangalawang gabi ko na sa amin, nagpakita sa akin ng tito ko alam ko na ang gusto niya. Mahuli ang pumatay sa kanya. Nang malibing namin si Tito, si Tita naman ang sumunod na namatay. Expected ko na siya ang susunod. Pero grabe, sobrang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. At dalawa pa sila. Yung pakiramdam mo na dinudurog ang puso mo. Yung pakiramdam mo na pinanghihinaan ka na ng loob. Tinatanong ko nga ang Diyos bakit sa akin niya binigay ang gift na to? Eh sa tingin ko ito ay sumpa sa akin. May nagsabi sa akin dahil alam niya ang kwento ng buhay ko. Sabi niya, baka may gagampanan daw ako na makakatulong sa ibang tao. Hanggang ngayon, etong gift na to ang hinahanap ko na kasagutan. Marami na rin namatay sa mga kamag-anakan ko. Kahit di ko sila close, ay nararamdaman ko na mababawasan ang isa sa kanila. Binabalita na lang sa amin kung sino ang namatay. At ang sabi ko sa sarili ko na, ayan, tama na naman ang vision ko. Nagkaroon din ako ng bantay. Isang engkanto na walang kasarian. Isa siyang half-white, half-black na engkanto. Siya rin ang gabay ko at tumutulong sa akin kapag may nasunod sa akin na masamang espiritu lamang lupa at engkanto. Siya nga pala, yung kapitbahay kong pasaway na ng away sa akin ay patay na. May nagsabi sa akin na isang kaibigan na tulad ko din na ang bantay ko ang gumanti sa matandang babae. Binigyan niya ng sakit at yun ang kinamatay nito. Sabi rin niya na dala din ng emosyon ko na kapag nakikita ko ang taong yon ay kinikurs ko siya na literal na sinasabihang mamamatay ka na, malapit na. Yun din ang dahilan na mapabilis ang kamatayan ng malditang matanda na yon. Dahil dyan, tumitindi na ang gift ko. Sabi niya maghinay-hinay muna at baka masama ako. Sa ngayon, sinunod ko ang kaibigan ko. Kasi nararamdaman ko na tumataas na naman ang dark energy ko at dark mana. Kaya todo ingat muna ako. Baka maulit na sundan na naman ako ng ibang mga nilalang. Pagkain kasi nila ang dark energy ko at dark mana. Magandang araw po Sir Van. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin para maibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Ako nga pala si Xavier at nais ko lang ibahagi sa inyong lahat ang kababalaghang naranasan ko na nagbigay sa akin ng takot sa mga luma at sinaunang kagamitan. Nangyari ito noong 2008. Sampung taong gulang pa lang ako noon. Dahil bakasyon pa lang namin, nasa bahay lang ako palagi Nanonood ng TV sa umaga at nakikipaglaro sa hapon. Wala akong ibang ginagawa kundi manood at maglaro lang tuwing bakasyon. Hanggang isang araw ay inimbitahan kami ng kapitbahay namin na sumama sa kanila sa probinsya nila. Tatlong araw daw sila roon. Siyempre pumayag naman ng nanay ko dahil close sila nito. Tita Leia ang pangalan ng kapitbahay namin yon. May isa siyang anak na babae. Faith ang pangalan. Ito ang madalas kong kalaro tuwing hapon. Excited na excited kami ni Faith noon dahil sa wakas makakapaglaro na kami sa ibang lugar. Siyempre, kapag bago ang environment, mas exciting maglaro ng kung ano-ano. Kahit babae siya at lalaki ako, halos nagkakasundo pa rin kami sa lahat ng bagay. Puro mga Barbie dolls ang laruan niya. Puro mga action figures naman ang akin, gaya ng Superman, Batman, at ilang mga Marvel heroes. Ang palagi naming nilalaro ay ang mga action figures namin. Palagi kaming bumubuo ng pelikula at istorya gamit ang mga laruan naming yon. Sa ganung laro talaga kami sobrang nag enjoy at nagkakasundo ni Faith. Lalo na tuwing nilalagyan namin ng love story yung Barbie doll niya at yung action figure ko. Minsan nga naiinis pa siya sa akin kapag pinaghahalik ko yung mga laruan namin. Pero balik tayo sa kwento. Umaga pa lang yun nang bumiyahe na kami sa probinsya nila sa Pampanga. Siyempre may daladala kaming malaking bag ng nanay ko kung saan nakalagay ang mga damit namin na susuotin sa loob ng tatlong araw. Ang bitbit ko naman noon ay isang box kung saan nakalagay ang mga laruan ko. Mahigit isang oras ang itinagal ng biyahe sa bus bago kami nakarating sa Pampanga. At nang makarating na kami roon, sumakay pa kami ng jeep at isang oras din ang itinagal ng biyahe bago kami nakarating sa mismong bahay nila. Isa yung ancestral house na pag-aari daw ng lola ni Faith Patay na ang lola niya dalawang taon ang nakakalipas. Ang nanay niya at ang ilang mga pinsan nito ang umahawak at nagmamanage ngayon sa bahay. At dahil wala na ang masungit nilang lola, malaya na silang tumira at gumalaw ng mga gamit sa bahay na yon. Naalala ko yung kwento ni Faith sa akin dati na ayaw na ayaw raw niya pumupunta o matulog dito dahil sobrang higpit daw talaga ng lola niya. Pinagbabawalan siyang maglaro manood ng TV, lumapit sa mga halaman at kung ano-ano pang kahigpitan. Marami rin daw mga laro ang manika ang lola niya pero ayaw itong ipahiram sa kanya. Namangha naman ako sa kakaibang disenyo ng bahay. Para itong mga sinaunang bahay Kastila noong unang panahon. May silong pa ito sa ilalim at isang garay sa bandang kaliwa. Sa harapan pagkapasok sa gate ay makikita ang hagdan paakyat sa mismong bahay. Pagkaakyat pa lang namin sa balkonahe, sinalubong na kami ng malakas na hangin dulot ng tatlong electric fan na inilagay nila roon. Masaya rin kaming sinalubong ng mga kamag-anak ni Tita Lea. Siyempre, pinagmano kami isa-isa sa mga matatanda roon. Pagkatapos ay pinatuloy kaming lahat sa kusina kung saan nakahanda na yung pagkain. Pagkatapos naming kumain, sinamahan ako ni Faith na ilibot sa buong bahay. Malawak ang sala nila at punong-puno ng mga antigong kagamitan ng paligid. Pati ang mga silya, lamesa at aparador ay halatang sinauna at binarnisan lamang para maging makintabuli. May dalawa silang kwarto, isa para sa mga bisita at isa para sa mga personal na nakatira doon. Pero dahil wala na nga ang tunay na nagmamayari nun, malaya na ang lahat ng mga bisita kung saang kwarto nila gustong matulog. Wala na rin naman kasing magbabawal sa kanila. May isang malaking komedor kung saan kumakain ang mga maraming bisita kapag may mga okasyon. At sa bandang kaliwa nun, may isa pang kusina kung saan naman kumakain ang mga personal na nakatira doon. May malawak ding lababo sa bandang dulo kung saan nakadugtong ang lutuan at sa bandang gilid nun ay may dalawang magkadikit na banyo. Ang isa ay may kubeta habang ang isa ay may shower naman. Magkahiwalay sila. Tapos sa baba, syempre meron ding maliit na garden. Sa gilid nun ay makikita ang silong ng bahay kung saan ginagawang sampayan ng mga damit ang gilid. Sa totoo lang, sobrang nagustuhan ko talaga yung bahay nilang yon. Sobrang presko at napakalawak din. Kahit maraming gamit sa loob, maluwag na maluwag pa rin tingnan. Parang pwede ka nga mag-skating doon eh. Ang dami naming pwedeng malaro ni Fate dito. Pwede kaming maghabulan o magtaguan kahit sa ang sulok ng bahay. Ganun yung kalawak. Tapos, nakakadagdag din sa magandang vibe, yung aesthetic ng paligid. Sinauna pero sobrang maaliwalas tignan. Kung ako lang, mas pipiliin kong tumira sa ganito. Basta wag lang mahigpit ang lola ko. So ayun nga, bumalik kami ni Faith sa kwarto at inilabas na ang mga laruan namin. Saka kami nagtungo sa sala at sumampa sa pasimano ng bintana. Doon namin idinisplay ang mga laruan namin habang nag-iisip naman kami ng bagong istorya na gagawin namin para bigyang buhay ang mga ito. Dahil wala pa namang maisip, naisipan kong maglibot muli sa sala hanggang sa matagpuan ko ang desalaming aparador kung saan naka-display sa taas ang malalaking mga manika. Medyo natakot lang ako sa unang tingin. Lumang-luma na kasi sila. Kung pamilyar kayo kay Annabel at Robert Dadal, Parang ganun yung vibe ng mga manikang yon. Pati yung box na kinalalagyan nila, kinapitan na rin ng alikabok at nangupas na ang kulay. Tinawag ko pa si Faith at itinuro ang mga yon. Sabi ko pa nga sa kanya, bakit hindi mo nalang iuwi ang mga ito? Total wala na rin naman ang lola mo. Pero umiling lang siya rito. Hindi naman daw kasi yun ang manika na gusto niya. Sa halip ay may tinuro pa siya sa akin sa loob ng aparador na yon. Binuksan niya ito at nakita ko roon ang maliit na manikang naka-display. Noong una, medyo nangunot pa ang noo ko dahil kakaiba yung itsura ng manika. Hindi ito yung katulad ng mga manika o Barbie dolls na may magandang mukha. Wala nang damit ang manikang yon. Parang agnas na ang balat sa sobrang kalumaan. Nakakatakot din yung mukha at halos kalbo na ang ulo. Ayon kay Faith, iyon daw ang pinakalumang manika na pag-aari ng lola niya. Marami na raw history at generations na pinagdaanan ng manikang ito. Mas matanda pa nga raw yun kaysa sa mismong bahay na ito na itinayo naman daw noong 1929. Sabi pa ni Faith sa akin, noong mga panahong yon, ay binigay na lang daw kina Lola ang manikang yon Ibig sabihin ay may iba ng mga nagmamayari noon. Ganun nakatanda ang naturang manika. Bakit naman mas favorite mo ito? Eh mas maganda naman dito yung mga manika sa taas. Tanong ko pa sa kanya. Hanggang sa maalala ko, mahilig nga pala sa horror si Faith. Hindi siya madaling matakot sa ganitong mga bagay. Katunayan nga gustong gusto pa niyang nangongolekta ng mga ganito. Tapos doon naman sa bahay namin sa Maynila, halos lahat ng mga CD nila ay puro horror. Kaya naman sa huli ay hindi na ako nagtaka sa kanya. Muli kaming nagbalik sa bintana para ipagpatuloy ang laro namin. Wala kaming ibang ginawa ng araw na yon, kundi ang maglaro at lumibot sa silong sa ilalim. Pagsapit naman ng gabi, magkakasama kaming lahat sa panonood ng TV. Mas lalo kaming nag-enjoy dahil kahit tahimik na sa kalsada, masaya pa rin naman kami sa loob at nag-iingay. Nang matapos na ang dalawang teleserye na sinusubaybayan ni Faith, nauna na kaming pumasok sa kwarto. Hindi para matulog, kundi para maglaro. Inilatag naman namin sa kama ang mga laruan namin. Isang oras ang lumipas bago natapos ang isa pang palabas na pinapanood nila. After noon, nagsipasok na rin sila sa kwarto at pinatay na ang ilaw sa sala. Kaya naman mabilis kami nagligpit ni Faith at inayos na ang mga higaan namin. Doon kami sa kabilang kwarto natulog. Silang dalawa ng nanay niya ay nasa papag. Kami naman ay nasa sahig at nakahiga sa may banig. Pinatay na rin nila ang ilaw sa kwarto, kaya mas dumilim pa. Doon ako medyo natakot dahil sobrang nakakabingin na ang katahimikan. Dahil dito hindi tuloy ako makatulog. Parang naninibago ako sa lugar. Ang napansin ko sa bahay na to, masaya siya sa umaga pero nakakatakot at malungkot sa gabi. Siguro normal lang ito sa mga lumang bahay pero ayaw ko pa rin ng ganto. Hindi ako sanay matulog sa sobrang tahimik at malungkot na lugar gaya nito. Hanggang sa bigla na lang akong makarinig ng tila yabag ng mga paa sa sala. Sa una mahina lang yon, kaya hindi ko masyado pinagtuunan ng pansin. Pero habang tumatagal, palakas yun ng palakas. Hanggang sa makumpirma kong sa sala nga yun ng gagaling. Parang pabalik-balik lang ito ng lakad. Dahil nga tabla lang ang sahig at sa ilalim nun ay silong, maririnig mo talaga kapag may naglalakad doon. Lalo na't sa ganitong oras ng gabi kung kailan sobrang tahimik na. Ilang sandali pa, bigla kong narinig na bumukas yung desalaming aparador. Dinig na dinig ko yung langit-ngit nun. Hanggang sa bigla yung kalampagin ng kung sinong galit na tao. Doon na ako nagsimulang mangilabot. Imposibleng may tao pa roon para maglakad-lakad ng ganon dahil patay na ang ilaw at lahat kami ay nandito na sa kwarto. Pero sa isang iglap lang, biglang bumagsak yung pagkakasara ng desalaming aparador. Sa pagkakataong yun, pati mga kasama ko sa bahay ay nagising na rin. Unang nagising sina Tita Leia at ang mami ko. Tapos sunod-sunod na noon lahat. Napabangon kami at nakiramdam sa paligid. Napalipat tuloy kami ng kabilang kwarto para makiusyoso sa iba pa naming mga kasama doon na pawang nakikiramdam din. Ilang sandali pa, isa sa kanila ang naglakas ng loob na kalabagin ng pinto sa kwarto. Biglang huminto ang ingay sa sala. Sa pagkakataong yun, binuksan na nila yung pinto at sumilip sa sala. Walang tao. Sinindihan pa nila ang ilaw. Saka kami lumabas lahat. Wala talagang katao-tao. Sarado na ang pinto sa balkonahe, pati ang pinto sa komedor. Sarado rin pati mga bintana Walang bakas ng kahit anong tao na nakapasok doon. Nangilabot kaming lahat. Pare-pareho kaming nagtataka kung saan nagmula yung paglagabag ng disalaming aparador. Tapos, kinuwento ko rin sa kanila yung narinig kong mga paa na naglalakad kanina bago lumikha ng ingay ang aparador. Natatakot na kaming lahat nun. Buti na lang nagbiro yung isa sa mga kasama namin. Kaya kahit papano, nabawasan yung takot ko. Mas lalo pang humupa yung kilabot na nananalaytay sa akin. Noong magsilikha na sila ng ingay dahil sa biruan. Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag noon. Akala ko nagkataon lang yon. Pero nang sumunod na gabi naman, may kakatuwa na naman kaming naranasan. Bigla kaming nakarinig ng tila boses na umuungol sa komedor. Hindi namin malaman kung umiiyak ba ito o nagagalit. Basta umuungo lang ito. Malakas. Para bang may sinasabi na hindi namin maintindihan. Dahil doon, nagsibangon kaming lahat para tingnan ang komedor. Paglabas namin sa sala, nakita namin yung lumang manika ng lola ni Faith. Nasa lapag na ito ng aparador ngayon. Nagtataka kaming lahat kung paano napunta yun doon. Samantalang sarado naman yung desalaming aparador at walang bakas na may nagbukas noon. Yun din ang pagkakataon kung kailan huminto yung ingay sa komedor. Pero binuksan pa rin nila yon para i-check. Nang sumunod na gabi naman, bigla naman kaming nakarinig ng sumisigaw sa silong. Dinig na dinig namin yon, lalo na tuwing ilalapit namin ang aming mga tenga sa sahig. Alam naming sa ilalim ng bahay talaga yung nagmumula. Para itong babae na pinapahirapan base sa paraan ng pagsigaw nito. Dahil doon nagsibangon na naman kaming lahat at sabay-sabay na lumabas. Sinilip namin ang silong at inilawan pa ng flashlight. Wala kaming nakitang tao. Wala na rin ng kakaibang sigaw. Muli na naman kaming nangilabot. Hanggang kinabukasan, ikinuwento na yun ni Tita Leia sa kapitbahay naming bumisita ng umagang yon. Isa itong middle-aged na babaeng sa tansya ko ay nasa 50s na may kasama itong matandang babaeng nasa 80 years old na. Ayon dito ay nanay raw nito. Ayon sa matanda, lahat daw ng ingay na naririnig namin dito ay hindi nagmumula sa namatay na lola ni Faith. Nagmula raw yon sa lumang manika na nakadisplay sa loob ng disalaming aparador. Nilibot niya kasi yung bahay namin, tapos doon siya napahinto. May naramdaman daw siya nang makita niya yung manika. Ayon sa kanya, Marami na raw nagmamayari sa manikang ito. Marami na rin daw itong nasaksihang mga masasaklap na pangyayari noong unang panahon. At malamang sa malamang daw, yung mga kakaibang ingay na naririnig namin gabi-gabi ay iilan lamang sa mga pangyayari noon na nasaksihan mismo ng manikang yon. Kumbaga parang ipinaparinig niya sa amin ang ilan sa mga pangyayari noong nakaraan mula sa iba't ibang mga lugar at taong nagmamayari sa kanya. Tinanong niya kung bakit daw inilabas pa ang manikang yon. Sa pagkakaalam daw kasi niya, noong nabubuhay pa ang lola ni Faith, ay nakatago lang yon sa isa pang aparador sa kwarto na may padlock. Hindi raw yun basta-basta inilalabas o idinidisplay lang kung saan saan, lalo na kapag gabi. Sabi naman ng mga kamag-anak ni Tita Leia, isa raw yon sa mga gamit na nakalkal nila sa aparador noong maglinis sila ng bahay at nag-ayos ng mga gamit. Hindi raw nila sadyang na-display yon sa aparador sa sala. Nakaligtaan na lang daw nilang ibalik sa dating pinaglalagyan ito. Nagsabi ang matanda na itago raw namin yung sa kahon. Saka balutin ng makapal na plastik at ibalik sa dating pinaglalagyan ito para hindi na yun lumikha ng ingay sa gabi. O kung mas mabuti raw ay ipamigay na lang namin sa iba. Pero wag daw namin itatapon o susunugin dahil baka magalit daw ang anumang elementong nakapaloob sa manikang yon at malasin pa kami. Hanggat wala pa raw kaming nakikita ang ibang tao na pwedeng pagbigyan nito, itago na lang daw muna namin sa kasulok-sulukan upang hindi na lumikha pa ng kababalaghan. Sinunod lang din yun ng mga kamag-anak ni Tita Lea. Mabuti na lang at tapos na ang tatlong araw na bakasyon namin doon. Dahil ng araw na yon ay pauwi na rin kami sa Maynila. Kaya hindi ko na masyadong dinibdib pa yung takot. Nakalimutan ko na rin naman yun nang makauwi na kami at makapaglaro muli sa bahay ni na Faith. Hanggang dito na lang po muna boss pa ng aking kwento. Sana po ay ma-narrate nyo po ito sa inyong channel. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa mga panahong ito, natatakot pa rin akong matulog tuwing gabi. Dahil hindi mabura sa aking alaala ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Magandang gabi po Sir Van. Ako nga pala si Randy. Nagsimula ito noong 2013 nang kami ay makalipat sa isang bahay sa Bulacan na nabili ng aking mga magulang sa murang halaga. Hindi naman up and down ang bahay na yon. Pero masasabi kong malawak ito. Dahil tatlo ang kwarto. Malaki ang espasyo ng kusina at sala. Kasya rin siguro kahit limang tao sa loob ng CR. Sa loob ng ilang buwang pagtira namin doon, naging masaya at normal naman ang takbo ng aming pamumuhay. Subalit habang tumatagal, may napansin kaming kakaiba. May maliit na punsong tumubo sa loob ng sala namin. Nasa bandang gilid lang ito na hindi naman nakakaabala sa dinadaanan. Kaya nang makita ito ng aking mga magulang, naisipan nilang huwag nang tanggalin. Sa paniniwalang magdadala ito ng swerte. Pero habang lumilipas ang panahon, palaki ng palaki ang punso hanggang sa tuluyan na nitong sakupin ang kalahating espasyo ng aming sala. Makalipas lang ng mahigit dalawang taon, ganap na itong dambuhala na labis naming ipinagtaka. Bahagyang sumikip tuloy ang aming sala dahil pilit na pinagkasya ng aking ama ang mga kagamitan namin sa natirang espasyo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin ito pinatanggal ng aking mga magulang dahil wala namang matinding kamalasan na dumadating sa aming buhay. Katunayan nga, Halos sambahin pa yon ng aking ina at inaalayan pa ng tinapay. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon, mga ganitong mindset pa rin ng pinapairal nila. Ayoko lang kasi magsalita sa nanay ko dahil hindi rin naman niya ako papakinggan. Pero pagdating talaga sa mga superstitious gaya nito, hindi siya nagpapaawat. Ilang beses na rin akong nagparinig sa kanya na Nakakaabala na ito. Lalo na kapag may mga bisita kami. Akala tuloy nila may kung anong salot ang naninirahan sa bahay namin. Pero nakukuha pa niyang ipagtanggol. Pinagmamalaki pa niyang pampaswerte daw yon sa loob ng aming bahay. Kaya lahat kami rito ay malusog at masaya. Hindi man nagdulot ng kamalasan ng misteryosong lupa na tumubo sa loob ng aming bahay. Nagdala naman ito ng kababalaghan di kalaunan. Minsan ay nagkukwento sa amin ng aking ama na madalas umano siyang makakita ng isang nilalang. Nakamukhang kamukha niya kung saan saang lugar. Kung ano ang kanyang suot ng araw na yon, ganun din ang suot ng nilalang. Ang pinagkaiba lang, parang bangkay na ang kaanyon nito. Dahil doon, nagkwento na rin ang aking ina na sa tuwing mapapasilip siya sa labas ng hating gabi, may nakikita siyang mga taong nakaputi na puting-puti rin ng balat, itim ang mga mata at palaging nakangiti. Hindi niya malaman kung bakit palaging sa harap ng bahay namin namumugad ang mga ito tuwing sasapit ang dilim. Itinago pa niya yun nung una dahil akala niya ito na mismo ang mga espiritong nagbabantay at gumagabay sa amin. Pero sa huli, tinablan din yata siya ng takot Nakakatakot naman kasi talaga ang itsura ng mga yon. Para silang nagmula sa kailaliman ng dimensyon na biglang umahon dito. Kaya ganun na lang ang pinagkaiba nila sa normal na itsura ng isang tao. Sa huli, umamin na rin ako sa kanila na madalas akong dinadalaw ng iba't ibang uri ng panaginip. Sa tansya ko, tatlo hanggang limang panaginip ang dumarating sa akin sa loob ng isang linggo. At sa bawat panaginip kong yon, palagi akong may kasamang mga tao na hindi ko kilala o hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Kapag naman magigising na ako, nakakalimutan ko na agad ang kanilang itsura kahit tandang-tanda ko pa ang bawat detalye o pangyayari sa aking panaginip. Nagsimula ang mga kababalaghang yun tatlong buwan ang lumipas mula nang maging ganap na malaki at matigas ang lupa sa aming sala. Bagamat patuloy kaming nakakapagtrabaho ng maayos at nakakaraos sa mga gastusin at pagkain araw-araw, hindi namin maiwasang mangamba dahil sa mga kakatuwang karanasan na nangyayari sa amin. Kaya naman sa huli, naisipan ng mga magulang kong ipatanggal na ang lupang yon sa aming bahay. Sa wakas, nakumbinsin na rin namin ang aking ina. Inabot pa ng mahigit dalawang buwan ang mga trabahador bago nila tuluyang nawasak at nailabas ang mga lupa hanggang sa bumalik ang dating luwag ng aming sala. Ang akala namin ay matatahimik na kami kapag nawala na ang lupang yon. Pero mas tumindi pa ang kababalaghan makalipas lamang ng isang araw mula nang maibalik namin ang dating ayos ng aming sala. Nagsabi ang aking ama na hindi na lang basta nakatayo ang nilalang sa kahawig niya kundi ay sumusunod na mismo ito kahit saang lugar siya magpunta. Umaalis lamang umano ito kapag uuwi na siya sa bahay. Ang ina ko naman ay nagsabi na muli niyang nakita ng gabing yon sa harap ng aming bahay ang mga taong nakaputi. Pero sa pagkakataong yon, hindi na nakangiti ang mga nilalang kundi galit na galit na ang mukha ng mga ito. Nang dalawin naman ako muli ng panaginip Halimaw na ang itsura ng mga taong kasama ko. Ang iba naman ay nakakadiri ang mukha na animoy may matinding sakit sa balat. At sa tuwing magigising ako, hindi na nawawala sa aking alaala ang nakakatakot nilang mga kaanyuan na nagiging dahilan ng pagkapraning ko kahit umagang umaga na. Bago pa lumala ang mga pangyayaring yon, napagkasunduan ng aking ina at ama na alisanin na ang bahay. Bago namin tuluyang iwanan yon, pinabindisyonan muna ito sa pari. Nagdesisyon ng aking mga magulang na huwag nang ibenta o ipagamit sa ibang naturang bahay. Tuluyan na itong naging abandonado mula nang umalis kami. Napag-alaman din namin sa ilang mga matatanda sa lugar na yon na dating may malaking puno na nakatayo roon pero pinaputol ito ng isang mayamang negosyante para tayuan ang bahay. Subalit sunod-sunod na minalas at namatay ang pamilya ng negosyante hanggang sa napilitan itong umalis ng Pilipinas at inutusan na lang ang mga kakilala nito na ibenta ang bahay. Pansamantala kaming tumira sa bahay ng pinsang ko sa Bohol habang pinagpaplanuhan ng aking ama at ina kung saan naman kami banda titira sa Maynila upang doon magbakasakali ng bago naming kapalaran. Ako naman, malaki ang aking pasasalamat dahil nakaalis na kami sa bahay na yon, na marahil ay tahanan ng kakaibang mga elemento ang lupang kinatitirikan nito. Kung nanatili pa kami siguro doon, hanggang sa mga panahong ito, baka sapitin din namin ang kamalasang nangyari sa pamilya ng negosyanteng nagpatayo sa bahay na yon. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang alaalang yon sa aking sipan. Lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Kung kaya't palagi akong napupuyat. Ganon katindi ang epekto ng karanasang yun sa akin. At dahil sa nakalayo na kami roon, inaakala kong matatahimik na kami ng tuluyan. Pero ilang buwan lang makalipas noon, habang naglalakad ako sa daan, ay biglang nahagip ng aking paningin ang isang kakaibang bahay na nakatayo sa bandang gilid. Nagulat ako. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Ito mismo ang bahay na inabandonan namin noon sa Bulacan. Sobra-sobrang kilabot ang dumapo sa katawan ko. Paano yung nakarating dito? Sa pagkakatanda ko, isang malawak na damuhan lang ang lupang yon. Wala na rin nagmamay-ari nun. Pero ngayon, dito na nakatayo ang bahay. Katakatakang nawala na rin ang malalaking damo sa paligid. Tila nalagas na ang mga yon na parang buhok. Napakalinis at napakataba ng lupang kinatatayuan nito. Sa sobrang panghihilakbot ko, napatakbo ako sa bahay ng isa sa mga pinsan ko na hindi kalayuan doon. Sa kanya ako nagpasama na pasukin ang bahay na yon. Curious lang kasi ako kung ano ang meron dito. Pati siya ay nagtaka kung bakit biglang nagkaroon ng bahay doon. Natakot pa siyang tumuloy nung una pero pinilit ko lang siya. Ako na lang ang pumauna para hindi siya tabla ng takot. Kalalaking tao at mas matangkad pa sa akin ito pero duwag naman. Pagpasok namin sa loob, bumungad agad sa amin ang napakalaking punso na tumubo sa loob ng sala. Halos sakupin nito ang buong area na yon. Gulat na gulat kaming pareho, lalo na ako. Dahil kung ano ang itsura nito noong nasa Bulacan pa kami, ganun na ganun din ang itsura nito ngayon. Hinila ko ulit siya dahil nagmamadali na siyang umalis. Akmang hahawakan ko na sana ang lupang yon. Pero laking gulat ko nang biglang may kamay na lumitaw doon. Katulad ito ng mga kamay ng halimaw na nakikita ko noon sa panaginip ko. Doon na kami tuluyang napatakbo ng pinsang ko palabas. Nagunahan pa nga kami sa sobrang takot. Pagkalabas namin ng tuluyan, pareho pa kaming nadapa sa gitna ng daan. Nasugat patuloy ako. Pero hindi ko na gaanong ininda yon. Agad akong nagpasama na umuwi sa amin. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin yon sa mga magulang ko. Pati sila ay gulat na gulat at halos mapasigaw sila sa takot nang puntahan namin ulit yon. Nasilayan nga nila ang bahay namin sa Bulacan na nandito na ngayon sa Bohol. Agad kaming nanghingi ng tulong sa mga albularyo doon. Sila ang nagsabi sa amin na dahil daw sa pananatili namin doon ng matagal na panahon, tuluyan ang naging attached sa amin ang mga engkantong yon. Umabot sa puntong ayaw na nila kaming iwan, kaya kahit saan kami magpunta ay susundan at susundan nila kami. Dapat daw nung una pa lang ay hindi na namin hinayaang lumaki yon. Nilisan na raw dapat namin at hindi na pinatanggal o ginalaw para hindi sila magkaroon ng permanenteng kapit sa amin. Ang tanging solusyon na ibinigay niya sa amin ay sumali raw kami sa isang event sa festa na gaganapin sa kabilang bayan. Kailangan daw naming sumali sa mga sasayaw doon. Isang uri ng ritual daw yon para maitaboy ang lahat ng uri ng kamalasan o elementong may matinding kapit sa amin. Kaya naman pagsapit ng araw na yon, hindi nga namin pinalampas ang event na yon. Sumali kami sa mga sumasayaw ng traditional dance nila roon habang may matatandang umaawit sa wikang Boholano. Nagtagal yun ng mahigit isang oras. Pagod na pagod kami. Pero para sa ikatatahimik namin ay ginawa na namin. Nang balikan ko ang naturang bahay kinabukasan, nagulat ako dahil wala na yun doon. Nagbalik na ang matatangkad na damong sumasakop doon. Ibig sabihin, tuluyan nang nawala ang kapit sa amin ng mga engkanto. Hindi na nila kami gagambalain pa. Tumalab nga ang ritual. Napangiti ako at ang lumuwag ang dibdib ko. Masaya akong ibinalita yon sa mga magulang ko nang umuwi ako ng tanghaling yon. Hanggang dito na lang po Sir Van. Sana po ay mapasama ito. Maraming salamat po. Isa ako sa mga curious na curious dati sa dark web. Marami akong naririnig tungkol dito. Pero hindi ko naman alam kung alin doon ang totoo. Hanggang isang araw, naisipan kong pasukin ang madilim na bahagi ng internet. Noon lang ako nagkaroon ng oras para gawin ito dahil lagi akong pagod sa trabaho. Pero ang inaakala kong pampalipas lang sana ng oras ang siyang magiging pinakamalagim na bahagi ng aking buhay. Ako si Joseph at ito ang kasindak-sindak na karanasan ko sa dark web. Saktong-sakto, bakasyon ko nun sa trabaho kaya payapang-payapa ako sa apartment ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang gumala, kumain, mag-Netflix at mag-video games sa gabi. Hanggang isang araw, bigla kong naalala yung tungkol sa dark web na madalas kinukwento sa akin ng kaibigan kong IT. Marami daw siyang napapanood na mga nakakatakot at nakakadiring video sa dark web. Talamak din daw ang mga bentahan ng mga illegal na droga, stolen cards at weaponries doon. Lahat daw ng mga bagay na ipinagbabawal sa nakasanayan nating surface web, gaya ng Google, ay nandoon. Kaya naman naisipan ko siyang i-chat para magpaturo kung paano makapunta ron. Habang naghihintay ako sa reply niya, sinubukan kong pasukin mag-isa ang dark web. Nag-search pa nga ako sa Chrome browser ng darkweb.com pero walang lumalabas. Doon ko napagtanto na ang dark web ay hindi naman pala isang website na pwedeng isearch sa Google, kundi isa itong bahagi ng internet na hindi makikita sa common browsers gaya ng Chrome, Firefox, Edge, etc. Hanggang sa mag-reply na ang kaibigan kong yon. Halos isang oras din akong naghintay. May sinend siyang link sa akin na agad ko namang kinilik. Dinala ko ng link na yon sa isang blog site kung saan nakapost step by step kung paano makapasok sa dark web. Yun pala ang blog site ng kaibigan ko. Doon niya pinapaskil ang lahat ng mga bagay na nalalaman niya sa internet at computer parts. Sinunod ko lang ang mga nakasulat doon. Nag-download muna ako ng Tor browser. Ito raw ang browser na kailangan kong gamitin para ma-access ko ang dark web. Pagka-download ko noon, agad ko lang din sinunod ang mga steps hanggang sa ma-install ko na yun sa desktop ko. Nagbukas ang Tor browser sa minimize tab. Sinubukan ko itong i-maximize para maging full screen. Pero biglang may lumitaw na warning letter sa screen. Maximizing Tor browser. Allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor browser windows in the original default size. Doon pa lang medyo kinilabutan na ako. Lalo na't first time kong makita ang warning na yon. Kaya naman muli kong ni-minimize ang screen. Hindi ko na yun binago pa. Nagpatuloy na lang ako nag-browse sa ganong paraan. Pansamantala akong nag-switch sa kabilang browser para mag-search ng mga onion links na pwede kong i-access sa Tor browser. Onion ang tawag sa karamihan sa mga link o website na accessible sa dark web. Dahil lahat ng ito ay natatapos sa word na onion. Kumpara sa normal link natin na Nagtatapos naman sa .com. Bawat link na nakikita ko ay nakakategorize mula sa mga simpleng articles, science, government, financial, media, at iba pang mga topic. Ayoko munang takutin ang sarili ko, kaya doon ako nagpunta sa media. Iniisip ko kasi na baka walang masyadong nakakatakot dito dahil karamihan ng nasa listahan ay tungkol lang sa mga random multimedia sites at music. Kinapipaste ko ang isang link na napili ko. Nagbalik ako muli sa Tor browser at iniligay ang link. Inabot ng ilang minuto bago yun lumitaw. Iba't ibang mga MP3 files ang nakita ko roon. Karamihan ay mga kanta na hindi pamilyar sa akin. Sinubukan kong isearch ang pangalan ng paborito kong banda roon na may chemical romance. Namangha ako dahil may ilang mga MP3 files na lumitaw. Pero base sa title ng mga kanta, parang hindi yun galing sa MCR. Nandoon nga ang pangalan nila pero hindi naman ako pamilyar sa title. Sinubukan kong i-download ang isa. Kinabahan pa nga ako nung una dahil iniisip kong baka may virus o malware na ito. Pero nag-download naman siya ng maayos. Pinakinggan ko pa nga yung file. Wala namang naging problema. Isang random song ang na-download ko na hindi ko kilala kung sino ang tunay na kumanta. Sa tingin ko isang alternative rock yon. MCR nga ang nakalagay sa artist name. Pero malayong malayo naman yon sa boses ng totoong MCR. Pati na rin sa musical style. Nang magsawa ako sa website na yon, nagsubok naman akong maghanap ng iba pang link lahat ng mga napili kong link ay kinapipaste ko lang sa Tor browser. Ang iba sa kanila hindi na lumilitaw. Ang iba lumilitaw nga pero sobrang tagal naman mag-loading. Doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng website sa dark web ay permanente. Ang iba sa kanila, nasa shutdown din, lalo na kapag ito'y nadetect ng otoridad. Ang iba naman gumagana lang talaga ng ilang buwan. Pero after nun, automatic nang nag expire yung link. Kaya kung may nagustuhan ka mang website o topic sa dark web, huwag mong asahang mababalikan mo pa yun sa susunod na mga buwan dahil hindi natin alam kung kailan yun mananatili roon. Gayunpaman, naging maganda naman ang unang experience ko sa pagdive sa dark web. Wala naman akong nakitang kakaiba o nakakatakot sa lahat ng mga link na nakuha ko. Karamihan din sa mga nabasa ko ay pawang mga conspiracy theories na may interesting topic din naman. Ang isa lang na napansin ko ay napakabagal talaga mag-loading ng mga website dito. Sinubukan kong mag-search ng mga random website sa Google gamit ang Chrome browser pero ang bilis naman nila mag-load. Pero kapag nasa Tor browser na ako, ang bagal ng usad ng loading kahit mabilis ang internet ko. Sa ikalawang araw, ay naisipan kong mag-dive muli sa dark web. Sa pagkakataong yun, sinubukan ko na ang ilang mga sinasabi nilang illegal links o website. Ang unang sinubukan ko ay yung link tungkol sa drug sales. Hindi yun lumitaw. Malamang expire na siguro o na-shutdown na. Kaya nagsubok muli ako ng iba pang link. This time, mga weapon reset firearms naman ang kilinik ko. Gumana yon at nakakita nga ako ng isang tila market o online shop ng iba't ibang mga baril at bomba. Hindi ko maintindihan yung currency na ginagamit nila, pati na rin yung mga nakasulat. Base sa pagkakatanda ko, parang may pagkakahawig sa Russian letters ang ginamit nila doon. Natakot na akong magtagal doon, kaya agad kong tinanggal yun sa tab at nagsubok naman ng iba pang link. This time, Isang gore site naman ang sinubukan kong puntahan. Kinopya ko ang link nun at kinapipaste sa Tor browser. Inabot ng halos limang minuto bago yun lumitaw. Isang black screen ang bumungad sa akin at makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng loading icon sa bandang gitna. Ilang minuto rin ang itinagal nun bago lumitaw ang isang checkbox sa bandang ilalim. Nakasulat dito, na kung gusto ko raw mag-proceed sa website na ito, kailangan ko raw i-check ang box na yon at mag-type ng username. Sinunod ko lang ang lahat ng instructions. Elmo24 naman ang username na inilagay ko. Nag-loading muli ang website. This time napakatagal. Inabot siya ng mahigit sampung minuto sa tansya ko. Malapit na nga sana ako mag-give up. Buti na lang lumitaw na yung pinaka-content niya. Finally. Isang video yon na may red mark sa bandang itaas at ang nakasulat sa gilid nun ay recording. Bumungad sa akin ang isang payat na babaeng nakapula sa bandang itaas at nakasuot ng puting palda sa pangibaba. Nakaupo lang siya sa tabi ng isang kinakalawang na bintana. Nakatali naman ang mga paa niya. May takip siya ng panyo sa mata at may busal naman sa bibig. Nasa isang maruming kwarto siya na punong-puno ng alikabok sirasirang tiles at nabubulok ng mga kagamitan sa paligid. Wala akong ibang ginawa kundi ang manood at mag-abang sa mga mangyayari. Hindi ko alam kung ano yon pero bigla akong kinabahan. Napilitan tuloy akong takpan ng webcam ko para makasigurado. Maya-maya, may lumapit dito na isang lalaking nakaitim at nakatakip ng maskara ang mukha. May ilang sandali itong tumitig sa babae bago ito humarap sa kamera. What do you want me to do? May kakaibang accent ang lalaki. Hindi ko lang ito matukoy kung ano. Pero malakas ang kutob ko na hindi siya Amerikano. Sa tingin ko nasa malayong bansa siya na marunong lang mag-English. Noong una, nakatunga nga lang ako at inaabangan ko kung ano ang susunod na mangyayari. Pero maya-maya, muling nagsalita ang lalaki. Mas malakas. Elmo 24, what do you want me to do to her body? Sa pagkakataong yon nagulat ako. Bigla niyang binanggit yung username na nilagay ko sa box kanina. Ibig sabihin, hindi lang pala yon isang video, kundi live stream. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pero dahil na rin sa labis na kuryosidad, kung ano-ano na tuloy ang mga naisagot ko sa kanya. Shot her in the head. Bigla akong nasabi. Wala sa loob na nasabi ko lang yon dahil na rin siguro sa pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ko sa sumunod na eksena. May dinukot na barilang lalaki sa likod ng pantalon nito at itinutok sa ulo ng bihag na babae. Ilang sandali pa, Binaril nga nito yun sa ulo. Sa pagkakataong yun, agad kong inexit ang tab na yon. Hindi ko kinaya ang nakita ko. Halos panawan ako ng ulirat nang masaksihan kung paano pumutok yung ulo ng babae sa lakas ng baril. Doon ko lang parang naintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Nasa isang livestream pala ako kung saan may isang victim at isang observer. Yung victim ay yung babae mismo at yung observer naman ay ako. Kung hindi ako nagkakamali ng hinala, papatay ng misteryosong lalaki ang babaeng yun sa paraang gusto ng observer. Kung ipinagpatuloy ko lang siguro ang panonood at sinabing pugutan ng ulo o dukutan ng puso ang babae, malamang gagawin at gagawin ngayon ng misteryosong lalaki sa harapan ko. Yun na ang huling beses na bumisita ako sa dark web Agad kong inan-install yun sa PC ko. Pagkatapos ay nirestart ko rin para makasigurado. Nanginginig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ako ang pumatay doon sa babae dahil sa inutos ko sa lalaking yun. At yun ang isang bagay na hindi hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Kaya payo ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Mag-ingat kayo sa dark web. Suriin nyo ng mabuti ang bawat link na gusto nyong bisitahin ang iba doon normal at entertaining naman. Pero ang iba, sobrang malagim talaga. Magandang araw po Sir Van. Ako po si Charlene. Taga Mindoro po ako. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay nangyari po noong nasa high school pa po ako. Ito po ay isa sa mga karanasan ko noon na hanggang ngayon ay takot akong maalala at maulit. Isang trauma po sa akin ang muling makaranas ng tungkol sa mga imahe ng santo at poon. Pero ganun pa man, ay di pa rin nawawala ang paniniwala at pananalig ko sa may kapal. Bagkus ay mas lalong tumibay ang pananalig ko sa kanya. Nangyari po ito nung nasa third year high school ako, sa mismong campus namin. Isa sa pinaka-iniiwasang parte ng paaralan namin sa high school ay ang lumang groto. Imahe ni Birheng Maria ang nakalagay dito. Isa din ito sa dahilan kung bakit hindi na po ako tumititig sa mga imahe o larawan ng mga santo. Hindi naman siya nakakatakot o nakakakilabot tingnan. Pero marami na kasing kumakalat na kwento tungkol dito. Kadalasan daw kasi ang mga pumupunta dito, kung hindi nagkakasakit ay sinasapian. Tinatawanan lang ito ng iba, lalo na ng mga pasaway kong kaklase. Pero dahil isa sa pinakatatakutan kong panoorin ay yung mga palabas na sinasaniban. Hindi talaga ako nagtatangkang lumapit dito o tumingin Pakiramdam ko kasi ay nakasunod ang mga mata nito sa akin sa tuwing dumadaan ako dito. Lalo na kapag wala akong kasama. Pakiramdam ko ay gumagalaw ito at nakasunod sa akin. Yung pakiramdam na kahit walang tao ay may kasabay ka sa paglalakad. Isang araw, umaga pa lang ay kalat na sa buong campus ang nangyari sa isang estudyanteng sinasaniban. Huli daw itong nakita ay nakatambay daw ito mag-isa sa may groto. At parang tuliro daw ito at galing sa pag-iyak. Ayon ito sa mga nakakita sa kanya. Pero wala daw ni isa sa kanila ang nagtangkang lapitan ito dahil sa takot nila sa groto. Nakita pa nga daw nilang maayos naman itong nakauwi. Pero nitong umaga lang, pagpasok nito ay wala na daw itong kibong nakaupo lang sa upuan nito. Kinakausap pa nga daw ito ng isang kaklase nila. Pero hindi na daw ito nagsasalita. At dahil wala pa ang guro nila, ay medyo maingay pa ang mga kaklase niya. Nagulat daw sila nang bigla itong tumili ng pagkalakas-lakas at nawalan ng malay. Maya-maya daw ay nagkikikisay na ito habang nagsasalita ng kung ano-ano. Nag-iiba din daw ang boses nito at hindi maintindihan ng mga pinagsasabi para daw itong may sariling lengguwahe. Kaya nahirapan silang intindihin ito. Lalo pa daw silang nataranta nang biglang tumirik ang mga mata nito. Wala pa naman ang guro nila kaya kanya-kanya daw silang takbuhan palabas. Nang dumating daw ang guro nila ay hindi na daw ito nagsasalita kundi panay at piglas na lang para daw mababali ang lahat ng buto nito sa katawan dahil sa iba't ibang klase ng posisyon na ginagawa niya. Wala pa daw kasing may nagtangkang pigilan o hawakan ito dahil sa takot. Lahat ng mga kaklase ko noon ay naglabasan at nakiusyoso sa sinapian. Naiwan tuloy akong mag-isa noon sa silid namin. Kahit kasi yung mga guro ay nagsipuntahan din doon. Ayoko talagang manood kaya napayokyok na lang ako sa mesang nasa harapan ko hanggang sa antukin ako dahil maaga pa akong nagising ng araw na yon. Maya-maya ay nagising ako kay Ban sa isang tawag sa akin. Paulit-ulit ito sa malamyos na boses na nagmumula sa may bintana. Nanlalabo pa ang mga mata kong napatingin dito. Hindi ko maani na gaano kasi nakajalos ang bintana namin at maliit lang ang bukas nito. Pero kitang kita ko po ang suot nitong itim na damit Napatayo po ako noon at lumapit sa bintana para makita ko kung sinong tumatawag sa akin. Paulit-ulit kasi na parang nasasama lang sa hangin ang boses nito. Nang malapit na ako sa bintana, ay napahinto ako sa tapat nito. Kitang-kita ko po Kuya Ban na unti-unting pumapasok ang kamay nito sa bintana na parang papel. Pero may matutulis itong kuko na napakahaba at kulay itim. At kahit hindi pa ako nakadikit sa bintana, ay naabot ako ng kamay nito. Dumampi yun sa pisingi ko. Hindi po ako makakilos o makagalaw. Para po akong naistatwa sa nakikita ko. Hindi na lang po kamay niya ang nakikita ko ng mga oras na yon, kundi pati ang mukha at buong katawan niya. Nakalutang po siya at nakabuhaghag ang mahaba nitong buhok. Nanlilisik ang nakakatakot nitong itim na itim na mga mata. Lalo akong natakot nang makilala ang itsura nito. Walang iba kuya ban kundi si Birheng Maria. Ngumisi ito sa akin na lalong nagpahumindig sa mga balahibo ko sa katawan. Muli nitong tinawag ang pangalan ko. Paulit-ulit. Hanggang sa pupungas-pungas akong nagising. Nagtawanan ang mga kaklase ko nang makita ang pagkalito ko. Nakatingin naman sa akin ang guro namin habang kanina pa pala ako nito ginigising. Panaginip lang pala yon. Isang masamang panaginip. Simula po noon ay gabi-gabi na po akong binabangungot. Iisang panaginip pati isang mukha. Takot na takot na nga akong tumingin sa mga santo at anumang larawang may kaugnayan dito. Akala ko nga po ay hanggang panaginip lang ang paggambala sa akin ng kung anumang klasing elemento o nilalang yon. Pero isang araw po, pumasok akong medyo masama ang pakiramdam ko. Nang kalagitnaan na ng klase namin, ay sobrang init na ng pakiramdam ko. Mataas na pala ang lagnat ko ng mga oras na yon. Napayokyok ako sa mesa dahil sumasakit na rin ang ulo ko noon. Nang biglang may tumawag na naman sa pangalan ko. Kaya napangat ako noon ng tingin. Akala ko ay ang guro namin. Pero isang nakakatakot na mukha ang bumungad sa akin. Nagpalingalinga ako nun sa buong classroom. Pero wala nang tao kuya Ban. Kami na lang ng babaeng palaging gumagambala sa panaginip ko. Nanginginig ako nun sa takot. Dahil pilit na naman ako nitong inaabot ng mahahaba nitong kamay na may matatalas ding mga kuko. Gusto ko nung sumigaw pero walang boses na lumalabas mula sa lalamunan ko. Pakiramdam ko ay huminto din ang pagtibok ng puso ko nang makalapit ito sa akin. Naninigas na po ako noon Kuya Ban nang ilapit nito ang mukha niya sa mukha ko. Isang nakakatakot na Birheng Maria ang nakikita ko. Lalo pa nitong nilapit ang mukha nito sa mukha ko na anyong lalamunin ako nito ng buo. At yun na ang huling naaalala ko. Hindi ko alam kung totoo yun o panaginip. Pero isa lang ang sigurado ako ng mga oras na yon ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buong buhay ko. Nagising na lang ako nang may tumamang tubig sa mukha ko. Ganoon din ang maramdaman kong may mahigpit na nakatali sa kamay ko. Napatingin ako rito at nakita ko ang isang rosaryong nakatali sa kamay ko. Nagtataka akong napatingin sa paligid ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may takot at pag-aalala. Anong nangyari? Ito ang mga salitang una kong nabigkas. Sunod-sunod na silang nagtanungan kung okay lang daw ako. Litong-lito ako kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Pero di agad nila kinuwento. Hinatid muna ako ng guro ko at ng isa kong kaklase sa amin. Kinuwento nila kina Papa na bigla na lang daw ako nagsisisigaw. Takot na takot daw ako. At maya-maya lang ay nagkikikisay na daw ako. At panay daw ang sabi ko na Kukunin ko ang katawang ito. At katulad ng kwento ng ibang estudyante, ay ganoong-ganoon din daw ang sinasabi ng mga nasapian sa paaralan namin. At katulad ko daw, ay napanaginipan din nila ang nasa groto. Pero naniniwala akong hindi na si Berhing Maria ang nagpoposes sa amin, kundi isang masamang espiritong nananahan sa groto. Mabuti na lang at may marunong mantaboy na isang guro sa paaralan namin kundi ay baka nakuha na ang katawan namin ng espiritong ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na kaganapan, ay napilitan ng magtawag ng pari ang pamunuan ng paaralan. Matagal na daw nilang gustong pabendisyonan ito, ngunit ayaw nilang magawan ito ng issue. Ayaw din nilang galawin ito dahil baka daw lalong magalit ang kung sino mang nananahan dito. Pero kahit hindi ito ginagalaw, ay nanggagambala pa rin ito ng mga estudyante. Hindi ko po alam kung bakit pati ako ay nabiktima nito. Gayong hindi naman ako lumalapit o pumupunta dito. Ang sabi ng gurong marunong mantaboy ng masamang espiritu ay baka nakita ako nitong nag-iisa. Yung oras daw na napanaginipan ko ito ay ang oras din na naitaboy ito sa katawan ng estudyanteng sinapian noong umaga. Kaya siguro nilagnat ako dahil tinandaan na ako nito. O baka nga nasa katawan ko na ito. Hindi ko po alam. Basta ayoko na pong maulit-ulit yun. Kaya po palagi na akong may bitbit na rosaryo. Nang mablasingan naman po ito, ay wala naman na pong muling sinapian. Araw-araw na rin itong dinadasalan. Bago magsimula ang klase, ay may mas na dito. Kaya naging panatag na po ang loob naming mga estudyante. Sa ngayon po nang huli kaming bumisitang magkakaibigan sa dating campus namin, ay inayos na po ang grotto. Nilagyan na rin ito ng ilaw para kahit sa gabi ay maliwanag ito. Sana nga po ay tuluyan na talagang nawala ang masamang espiritong nanahan dito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po ay mailahad nyo ito sa channel nyo. Maraming salamat po. Ako si Jerica. Eka na lang for short. Nangyari ang kababalaghang naranasan ko sa lumang bahay ng tita ko na pinatirhan niya sa amin. Halos pitong taon nang walang nakatira sa bahay ng tita ko. Kaya naisipan niyang ibenta na ito. Pinakiusapan niya ang mama ko na kapatid niya na kung pwede daw ay doon muna kami hanggang sa mabili na ang bahay. Nasa ibang bansa na kasi ang buong pamilya nila at wala nang mag-aasikaso ng mga ari-arian nila maliban kay mama na nag-iisa niyang kapatid. Ayaw pa pumayag noon ni Papa na lahat kami ay umuwi sa probinsya ni na tita. Pero sa huli ay nakumbinsi din siya ni Mama. Maliban sa sagot ni tita ang lahat ng gastusin sa pananatili namin doon, ay malaki pa ang magiging porsyento ni Mama pag nabenta na ang bahay. Natuwa naman kami noon ng kapatid kong si Jeric dahil malaki talaga ang bahay ni tita. Kumpara sa bahay naming isang palapag lang. Ito ay dalawang palapag at mayroon pang basement. Malawak din ang bakuran na pwede naming paglaruan. Nasa grade 8 ako noon at grade 4 naman ang kapatid ko. Wala siyang makalaro kaya kami na lang ni Papa ang nakakalaro nito. Basketball at PlayStation ang madalas naming nilalaro mga unang linggo ay maayos naman at tahimik ang pananatili namin doon. Kahit minsan ay may nararamdaman kaming kakaiba dahil malaki talaga ang bahay para sa aming apat. Apat ang silid sa taas at meron namang isa sa baba para sa mga maids nila noon. Pero kahit marami ang silid, ay nagsama pa rin kami sa isang kwarto ng kapatid ko. Parehas kasi kaming takot na magsolo ng silid dito ito pa naman kasing kapatid ko ay malawak minsan ang imahinasyon. Di ko alam kung totoo o gawa-gawa lang ba nito ang kinakwento niya sa amin. Kinabukasan niya ay nagkwento na naman ito na parang may nanonood daw sa kanya habang natutulog siya. Naririnig din daw niya ang langit-ngit at unti-unting pagbukas ng pinto ng lumang cabinet na nandoon sa silid namin. Nung una ay hindi ako naniniwala sa kanya dahil bata pa nga at baka imahinasyon niya lang yon. Pero nang ako na ang makaranas, ay ganun na lang ang takot ko at agad ko itong ikinuwento kina mama. Tanghaling tapat nun at naglalaro si na papa sa sala ng PlayStation. Nasa kusina naman si mama at nagluluto. Samantalang ako ay nakahiga sa may sofa na nasa likuran ni na papa. Nagbabasa ako noon ng libro Hanggang sa maidlip ako. Medyo naririnig ko pa ang tawanan noon ni na Papa at Jeric. Pero bigla na lang tumahimik. Kaya naisip ko na baka tumigil na silang maglaro. Maya-maya narinig ko ang pagtawag sa akin ni Mama. Jerica? Jerica! Paulit-ulit na tawag niya. Sumunod ay narinig ko rin ang tawag sa akin ni na Papa at Jeric. Gusto kong magmulat ng mga mata pero napakabigat ng mga talukap ko. Nararamdaman ko ang presensya ng isa sa kanila na nakatunghay sa akin. At sa muling pagtawag ni mama sa akin, ay napamulat na ako. Ganun na lang ang gulat ko, Sir Van, nang marinig ang tawanan ni na Papa at Jeric. Napatingin din ako sa kusina at nandoon pa rin si Mama, nagluluto. Napatingin ako sa orasan at halos limang minuto pa lang ang lumipas nang makaidlip ako. Pero parang ang tagal ko nang nakatulog. Pa, tinatawag ba ako ni mama? Tanong ko kay papa. Hindi naman. Di pa naman siya tapos magluto. Sagot ni papa. Eh, kayo po ba? Tinatawag niyo ako kanina? Tanong ko naman sa kanila ni Jeric. Napakunot noon na lang sa akin si Papa. Eh sino naman yung tumatawag sa akin kanina habang naiidlip ako? Nananaginip lang kaya ako noon. Pero ang linaw-linaw talaga sa pandinig ko ang boses nilang tatlo. Kinagabihan noon ay maaga akong nahiga. Iniisip ko pa rin yung nangyari sa akin nung tanghali at agad nakaramdam ako ng kilabot ngayon mag-isa lang ako sa silid. Nang medyo napapaidlip na ako, ay biglang lumangit-ngit ang pinto Nakapini dito ng maayos, kaya imposibleng hangin lang yon. Wala pa si Jeric dahil sinamahan niya si Papa sa convenience store. Nasa silid naman nila si Mama. Napabangon ako noon at sinara ko ang pintuan. Nang ang pintuan naman ng cabinet ang lumangit-ngit. Unti-unti akong lumingon noon sa may cabinet. Pero wala naman akong nakita. Kaya agad akong napatingin sa may bintana. Ipinalid ng malakas na hangin ang kortina at gano'n na lang ang sigaw ko noon nang makita ang isang matandang babae. Hindi malinaw sa akin ang itsura nito pero sigurado akong nakatingin ito sa akin. Nagulat pa ako nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si mama na nag-aalala. Tinanong ako nito kung ano ang nangyari at kinuwento ko sa kanya ang nakita ko. Baka naman daw guni-guni ko lang yon. Pero umiling-iling ako dahil malinaw na malinaw na isang matandang babae ang nakita ko. Hintayin ko na daw si Jeric at sabay na lang kaming matulog sa silid namin. Doon ako nung nagpalipas ng oras sa silid nila mama. Hinintay ko talagang dumating si na Papa noon. Pasipol-sipol pa si Papa nang pumasok sa kwarto. Nagulat pa ito nang makita akong nakahiga katabi ni Mama. Maya-maya ay hinihingal na pumasok si Jeric sa kwarto. Putlang-putla pa ito na akala mo nakakita ng multo. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong noon ni mama sa kanya. Nanginginig pa itong lumapit sa amin na titig na titig sa akin. Ah, ate, sino yung tao sa kwarto mo? Nauutal ng tanong sa akin noon. Agad na napatingin ako kay mama. Si papa ay napatingin din sa akin na medyo naguguluhan. Kanina ka pa ba dito sa kwarto namin? Tanong sa akin ni Papa. Tumango lang ako at tinanong kung ano ba ang nakita ni Jeric. Pero si Papa ang unang sumagot. Nung pag arahin na daw sila, ay nakita daw ni Papa na may sumilip sa may bintana ng silid ko. Kaya inisip niya ako yon. Kaya ganun na lang daw ang pagtataka niya nang makitang nakahiga ako katabi ni Mama. Pero si Jeric kasi ay pumasok talaga sa silid namin. Kaya naranasan din nito ang naranasan ko. Pagpasok niya daw sa kwarto, ay may nakita daw siyang babaeng nakatalikod. Noong una ay inisip niyang ako. Pero nagtataka daw siya dahil mahaba ang buhok nito at may halo ng puti. Kakaiba din daw ang suot nitong damit at ang balat daw nito ay medyo kulubot na. Nakita niya daw ang kamay nito na umangat at anyong haharap na daw ito sa kanya. Nang may naramdaman na siyang kakaiba, kaya hindi na niya hinintay na makita ang itsura nito at tumakbo na siya papuntang silid ni na mama. At lalo daw siyang nanghilakbot nang makita ko doon. Nakumpirma niya kasing hindi nga ako ang nasa silid namin. Doon na kami natulog sa silid ni na papa hanggang sa magising ako ng bandang alas tres. Hindi ko alam kung bakit Sir Van. Pero nagigising talaga ako ng ganitong oras na parang may otomatikong nanggigising sa akin. Napatingin pa ako sa may pintuan noon at nagtaka ako dahil bahagya na itong nakabukas. Nilakpa nga ito ni Papa bago siya matulog eh. Pero baka may nag-CR isa sa kanila at hindi ito naisara ng maayos. Kaya bumangon ako at isasara ko na sana ito nang makarinig ako ng mga kalansing sa baba. Masyado pang maaga para magluto si Mama dahil mga kaldero at plato ang naririnig kong nagkakalansingan. Dahan-dahan akong bumaba noon ng hagdan at naglakad papuntang kusina. Ang pinagsisisihan ko ng mga oras na yon Sir Van ay nung hindi ko tinignan ng higaan ni Mama. Kung nandoon ba siya nakahiga o bumangon na at pumunta dito sa kusina. Pero dahil palakas na ng palakas ang kalansing, ay hindi na ako bumalik at tumuloy na ako para silipin kung ano ang ginagawa ni Mama. Pero ganun na lang po ang pagkagulat ko noon. Nang makitang naggagalawan ng mga gamit namin sa kusina pero walang katao-tao. Natulala na po ako ng mga oras na yon. Takot na takot akong gumalaw dahil baka biglang magpakita sa akin ang matandang multo. Pero lalo lang po akong natigilan nang may bumulong sa tenga ko. Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Paulit-ulit nitong sabi at ang pinakahuli ay tumili na ito ng pagkalakas-lakas. Doon na po hindi ko nakayanan at nawalan ako ng malay. Nagisingan daw ako ni na mama na nakabulagta sa sahig. Ano ba daw ang ginagawa ko? At bakit doon ako natulog? Napatingin ako sa paligid ko at maayos naman ang mga gamit sa kusina. Hindi ko tuloy matukoy kung totoo ba yung nakita ko o nananaginip lang ako. Nang araw na yon, ay may mag-asawang tumingin ng bahay. Hanggang basement ay tiningnan nila. Pero yung lalaki ay agad nagyayang umuwi dahil bigla daw sumama ang pakiramdam nito. Pero napansin kong may iba pa itong dahilan. Nakita ko din na noong hinatid na sila sa labas ni Papa, ay tumingin pa ang lalaki sa bintana sa itaas. Hindi ko alam kung may narinig ba siya o may nagpakita sa kanya dahil nakita ko ang takot nito nang lisanin nila ang bahay. Kinausap ko noon si na mama na kung pwede ay puntahan na lang namin tuwing weekends ang bahay. Hindi ko na kayang tumagal doon at kahit si Jeric ay ayaw na ring matulog sa silid namin. Nadadalas na kasi ang pagpaparamdam sa amin ng multo sa bahay. Minsan habang nagpapahinga ako sa sala, ay bigla na lang may tatawag sa akin. Pero nang tingnan ko, ay parehas namang abala si na mama. Si Jeric ay nagkukwento din sa akin na pag mag-isa lang daw siya sa silid ni na mama ay naririnig niya daw ang boses nito na tinatawag siya. Kapag naman pinupuntahan niya daw si mama ay hindi naman daw siya tinatawag. May isang araw na nilagnat si Jeric at nagpuntang bayan naman si na mama at papa. Wala na kasi kaming stocks ng pagkain. Sinamahan ko lang noon si Jeric sa silid ni na mama. Hindi na talaga kami noon pumasok sa silid namin. Pati ang malit pinaglagyan namin ng mga gamit at damit ay nilipat na namin sa silid ni na mama. Naaalala ko na sa bandang alas 10 o alas 11 noon ng umaga nang pasukin ko sa kwarto si Jeric. Natutulog lang ito at ako ay saglit na kumuha ng tubig. Nagulat na lang ako nang maabotang naninigas ang kapatid ko sa higaan at dilat na dilat itong nakatitig sa bubong. Nabitawan ko pa ang dala kong baso noon at agad ko siyang dinaluhan at pilit ginigising mula sa pagkakabigla. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ng kapatid ko sa bubong pero nararamdaman ko ang panginginig niya. Tinatapi ko siya, niyuyugyog, tapos ibabangon pero nanatili lang siyang nakanganga at nakatitig sa bubong. Hindi ko na po alam ang gagawin ko noon kaya bumaba ulit ako para kumuha ng tubig at ibubuhos ko sa mukha niya para may masmasan siya. Pero ganun na lang ng pagpasok ko ay bigla akong natigilan. Bumungad sa akin ang matanda na nakatalikod at nakaharap naman ito sa kapatid ko. Hindi ako nun makakilos at lalo lang ako natilihan sa kinatatayuan ko nang makitang unti-unting umaangat ang katawan ng kapatid ko. Sa tanang buhay ko ay noon lang ako nakakita ng taong lumulutang at kapatid ko pa. Samot-sari ang nararamdaman ko noon. Takot, pagkataranta at pagkabigla. Gusto kong lapitan ito at hampasin o kung ano paman para lang ibaba nito ang kapatid ko. Pero hindi ko man lang maigalaw ang mga paa ko. Umiiyak na po ako noon at gusto kong magbakaawa pero takot naman ako magsalita o huminga man lang. Ayokong mabaling sa akin ang atensyon niya. Baka mahimatay ako. Iyon na yata ang pinaka nakakatakot na nangyari sa tanang buhay ko ang literal na may nakaharap na multo. Napakatagal ng oras at sobrang init na ng pakiramdam ko. Pero hindi ko magawang umalis sa kinatatayuan ko. Paulit-ulit kong sinasabing, aalis na kami pagdating ni na mama. Pero hindi ko man lang mabigkas yun. Tahimik na ako nung nagdadasal ng ama namin. Pero parang lalo lang siyang nagalit. Ang mga gamit sa silid ay naglilipara na rin. Iniisip kong katapusan na namin. Takot na takot ako noon na baka hindi na kami abutan ni na mama. Ramdam ko ang galit ng multo sa amin dahil paulit-ulit nito kaming pinapaalis. Bahay niya daw yon. Ilang minuto pang tinagal at napapaihi ako sa short ko noon nang bumagsak si Jeric sa higaan. Nakapikit ito at may iniindang sakit. Nawala na rin bigla ang matanda. Dahan-dahan kong nilapitan si Jeric. Nakita ko ang mapupula at malalaking pantal na biglang tumubo sa buong katawan niya. Napahagulgol na lang ako ng iyak noon. Hindi ko alam ang gagawin dahil takot man lang akong makita o mahawakan ito. Maya-maya ay narinig ko ang paghinto ng sasakyan ni na mama. Nagmamadali ako nung sinalubong sila na nanglilimahid pa sa pinaghalong pawis at duha ang mukha ko. Ano daw ang nangyari sa akin? Hindi na ako makapagsalita ng diretsyo noon dahil sa kalagayan ni Jeric. Basta ko na lang silang hinila papuntang silid nila at naabutan naming namimilipit sa sakit si Jeric. Pautal-utal kong naikwento sa kanila ang nangyari pero parang hindi na nila narinig ang kwento ko sa pagkataranta. Dinala namin sa ospital si Jeric pero negatibo lahat ang findings nito. Binigyan lang ng reseta si na mama dahil allergic reaction lang daw yon sa nakaing seafoods ng kapatid ko. Pero ang alam ko ay hindi naman ito allergic sa mga seafoods. Nang makauwi kami, ay hindi namin nilulubay ng tingin si Jeric na hindi pa rin maayos ang pakiramdam kahit nakainom na ito ng gamot. Takot na din akong maiwag mag-isang bantay kay Jeric. Noong una ay ayaw talagang maniwala ni na mama pero kahit si Papa ay sinasabing totoo ang kinikwento namin. Dahil kahit pala siya, ay nakakaramdam na rin ng kakaiba sa bahay. Tumindi pa daw ng samahan niya sa basement ang mag-asawang tumingin ng bahay. Ilan pang mag-anak, mag-asawa, magnobyo, o solo ang tumingin ng bahay na umuuwing mabigat daw ang pakiramdam nila. Yung parang lalabas daw sila sa bahay na sobrang bigat ng loob nila at pakiramdam. Parang ang lungkot-lungkot daw nila. Kaya nakumbinsin namin si mama na may kakaiba talaga sa bahay. Tinawagan niya noon si tita at sinabi niyang ipopost na lang niya online ang pagbebenta ng bahay at uuwian na lang namin tuwing weekends. Pumayag naman si tita at tinanong niya si mama kung bakit daw. Hindi direktang kinuwento ni mama ang mga nangyari. Sinabi lang niya na parang may nararamdaman siyang kakaiba at mabigat sa pakiramdam. Nagtaka pa siya nang mapatikhim si tita. Baka raw totoo ang kinakwento sa kanya ng mga kaibigan at kapitbahay na may naninirahan daw sa bahay niya. Sa tagal daw na walang tao, ay maaaring may naninirahan na daw naligaw na kaluluwa doon. Bago kami nang tuluyan bumalik ng syudad, ay may dinaanan muna kaming kamag-anak ni na mama. Tinanong pa kung anong nangyari kay Jeric. Sinabi naman ni mama na allergy lang yon pero dahil hindi naman yun ang nakita ko, ay naikwento ko sa kanila ang nangyari. Nakikita ko kasing nahihirapan at nasasaktan si Jeric sa mga pantal. Kaya kung allergy lang yon, ay dapat gumaling na ito sa iniinom niyang gamot. Sinabi ng asawa ng kamag-anak ni Mama na dalhin daw namin sa mang tatawa si Jeric. Mukhang hindi daw yon allergy dahil sobrang pula nito at dumulobo na parang paso. Nang mapatingnan nga si Jeric, ay sinabi ng magtatawas na isang galit na kaluluwa daw ang may gawa nun kay Jeric. At kung hindi pa daw kami aalis, ay maaaring mas malala pa doon ang mangyayari sa amin. Hindi daw ito titigil hanggat hindi kami umaalis sa bahay na nagsisilbi na nitong tirahan. Matagal na daw itong nandon bago pa nabili ni na tita. At ang sino mang magtangkang kunin yun sa kanya ay hindi niya patatahimikin. Walang nakakaalam kung sino ang matandang multong naninirahan sa bahay ng tita ko. Sa dami daw noon ng papalit-palit na may-ari ng bahay, ay hindi na nila nasubaybayan pa kung sino sa mga ito ang nagmumulto. Basta daw nakikita na lang nila tuwing gabi na lumiliwanag ang silid na tinutulugan namin ni Jeric. Hindi na itinuloy ni tita ang pagbebenta. Isinanla na lang niya ito sa bangko at hinayaang mailit. Sa ngayon ay maayos naman na po kami at gumaling naman na si Jeric pagkatapos magamot ng mantatawas. Kahit ako ay nagpatigil na rin sa takot na baka sundan ako nito. Nang mailit ang bahay ng bangko, ay wala na kaming naging balita kung anong nangyari dito. Hanggat maaari ay ayoko ring makarinig pa ng kung ano tungkol dito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Maraming salamat po. Bisperas ng bagong taon yon. Nang umuwi kami ng asawa kong si Malu sa probinsya. Ngayon lang kasi kami nagkaroon ng oras para magbakasyon. Naging abala kaming dalawa sa trabaho nitong nagdaang mga taon. Matagal ko na rin siyang balak ipasyal sa aming tahanan sa Samar. At ngayon lang yun matutuloy. Ako nga pala si Morgan, 28 taong gulang. At ito ang kwento ng asawa kong nakursunadahan ng isang kakaibang nilalang. Mga bandang tanghali na kami nakarating sa aming bahay sa probinsya. Isang ancestral house yon na pag-aari ng yumao kong lola. Doon nakatira ngayon ang aking mga magulang, pati ang ilan sa aking mga pinsan, at isang katiwala nila sa bahay. Marami rin silang mga kapitbahay sa paligid. Parang isang buong piyesta yon habang naglalakad kami patungo sa gate ng bahay, ang daming mga taong sumasalubong at bumabati sa amin. Parang matutunaw na kami sa hiya pero pinipilit pa rin naming ngumiti at bumati sa kanila. Lumaki naman ng pagkakangiti ko nang makita ko na sina nanay at tatay sa harap ng gate. Mabilis kaming naglakad ni Malu patungo sa kanila. Yumakap ako sa mga magulang ko. Agad nila kaming pinatuloy sa loob at pinadiretso sa kusina. Nakita namin doon ang mga pagkain na tila kanina pa nakahanda at naghihintay na rin sa amin. Ni hindi na kami nakapagpahinga pa ng asawa ko. Agad na kaming pinaupo sa harap ng mesa at pinaghanda ng pagkain. Hinayaan na lang namin sila dahil mukhang sobra lang talaga silang sabik na makita kaming dalawa. Lalo na't ngayon lang din nila nakita sa personal ang asawa ko. First time niya rin dito Madalas ay sa video call ko lang din siya na ipapakausap sa mga magulang ko. Tuwang-tuwa sila sa asawa ko. Halos sambahin nila ito. Nag-uumapaw sa paligid ang kanyang kagandahan. Kahit sino ang mapatingin sa kanya, talagang kumikinang ang mga mata. Napakaganda kasi niya. Makinis ang kutis, singputi ng bulak, at maamo rin ang mukha. Kapag naririnig mo siyang nagsalita, Daig pa ang anghel sa langit. Kahit sino talaga ay maiinlove sa kanya. Kaya nga napakaswerte ko dahil napangasawa ko siya. Nakuha ko ang tamang timpla ng isang mabait at magandang babaeng tulad niya. Pagkatapos naming kumain, inilibot ko naman siya sa bahay para mawala ang pagkailang niya. Lalo na't napakalayo pa naman ang environment dito kumpara sa nakalakihan niya sa Maynila. Saka kami nagtungo sa likod ng bahay kung nasaan ang malaking garden na punong-puno ng mga imported na halaman at bulaklak. Doon kami sinamahan ng aking mga magulang. Pinag-usapan naming apat ang tungkol sa dream house na pinapatayo namin sa Maynila. Sabi ko sa kanila, noong nakaraang taon pa lang nagsimula ang pagpapatayo rito. Ni wala pa nga ito sa kalahati. Ilang taon pang hihintay namin bago yun mabuo. Kaya naman pansamantala kaming nangungupahan sa isang apartment na malapit sa aming pinagtatrabahuan. Gaano nga pala kayo katagal ulit magbabakasyon dito? Tanong ng nanay Lorna ko kay Malu. Ah, mga 2 weeks po siguro. Malumanay na sagot naman niya. Naku, 2 weeks lang? Sana ginawa niyo ng isang buwan. Sagot naman ng tatay Delfin ko. Ngumiti lang siya. Gustuhin man po naming magtagal kaso may trabaho po kaming naghihintay roon eh. Tumango naman ang aking ama. Kung sa bagay. Pagkatapos ng mahaba naming kwentuhan, ay dinala ko na siya sa kwarto kung saan kami matutulog. Nasa ikalawang palapag yon, katapat ng silid ng mga magulang ko. Masyado yung malaki para sa aming dalawa. Isang bagay na gustong gusto ng asawa ko dahil mas nagiging komportable talaga siya kapag malaki at maluwag ang isang lugar. Ang kagandahan pa rito, kahit hindi nakasakasak ang bentilador, ay malamig pa rin dahil sa sariwang hangin na pumapasok sa sinaunang bintana na yari sa kahoy. Sobrang sarap ng pakiramdam naming dalawa. At nang sinubukan naming humiga sa kama, ay lalo kaming narelax. Nagharutan pa nga kami ng ilang saglit bago namin naalalang magpalit ng damit pambahay. Pareho kaming napagod sa napakalayong biyahe kaya naisipan naming wag munang lumabas ng araw na yon. Bukas ko na lang siya ipapasyal sa labas. Nais naming magpahinga muna sa buong araw dito sa bahay. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ng asawa ko Naabutan pa namin si Nanay Lorna na nagluluto na agad ng agahan para sa amin. Sinamahan na namin siya sa kusina. Tulad ng aking inaasahan, wala si Tatay Delphine ng mga oras na yon dahil nasa trabaho na ito sa palengke. Pagkatapos naming kumain, nagpahinga lang kami saglit at ipinasyal ko na siya sa labas. Una naming pinuntahan ang plaza kung saan makikita ang naglalakihang mga bagong tayong building. Nagmuha ng moderno ang landscape ng aming probinsya. Dati ay puro mga sinaunang gusali ang makikita mo rito. Pero ngayon ay tinanggal na nilang lahat yon at pinalitan na ng mga makabagong gusali. Sunod naman naming pinuntahan ang palengke. Napakalawak nun at napakarami ring mga tindera sa paligid. Halos lahat ng pwede naming mabili ay nandoon na. Tila nag-enjoy naman sa paglalakad si Malu at mukhang magiging best friend din niya itong malaki at malinis na palengke namin. Lalo na't mahilig pa naman siyang magluto o mamili ng kung ano-ano. Siyempre, hindi rin mawawala ang ilang mga bagong tayong grocery stores doon. Dati ay walang ganun sa aming lugar. Natatandaan ko pa nung ako'y bata pa. Bumabiyahe pa kami sa kabilang bayan para lang makapunta sa isang grocery store. Minsan nga ay doon na namin sinasadyang pumunta at mamili ng mga sangkap sa ulam para maranasan namin ang aircon sa paligid. Lalo na't noong mga panahong yon ay pangit pang itsura ng palengke namin at wala pang mga bubong. Napakalaki na talaga ng pagbabago sa aming lugar. Marami ng mga bagong gusali at establishment na lalong nagpalago sa ekonomiya. Masasabi kong naging maganda ang pamamalakad ng kung sino man ang bagong namumuno rito ngayon. Pagkatapos namin doon, ipinasyal ko naman siya sa People's Park ng aming lugar. Naglibot-libot uli kami sa mga pasyalan at kainan doon. Masaya rin kaming pinanood ang mga batang naglalaro sa playground habang nakaupo kami sa isang gilid. Iniimagine ko pa lang na kapag nagkaanak na kami, dito rin namin sila palalaruin. Habang nakaupo kami, tinanong ko siya kung nagustuhan ba niya ang lugar dito sa People's Park Umuo naman siya at tumangutangu pa. Alam mo ba, kung gaano ito kaganda sa umaga, ganun naman ito kalagim sa gabi. Sabi ko sa kanya, bagya siyang nagtaka sa sinabi ko. What do you mean? Sabi pa niya sa akin. Kinuwento ko na sa kanya ang tungkol sa aming lugar. Dito kasi sa park na ito, maraming kababalaghan ang nangyayari dito kapag gabi. Alas 6 pa lang ng hapon sinasarado na ito. Wala na kasing gustong magpagabi pa rito. Bakit? Ano bang meron dito? Marami kasing mga engkanto rito. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Engkanto? Oo, sagot ko. Pinamumugaran daw ng mga engkanto ang buong paligid ng park na ito. Sa umaga napakapayapa rito at pwedeng magsaya ang lahat ng tao. Pero kapag gabi, doon na nagsisilabasan ang presensya ng mga engkanto rito. Kapag ginambala mo sila sa oras kung kailan sila lumalabas, maaari kang magkaroon ng sakit na hindi gumagaling. Maaari ka rin malasin o ang mas masaklap pa, mamatay. Gaano nakatagal may ganito sa park na ito? Tanong pa niya sa akin na tila interesado sa kwento ko. Bata pa lang ako, matagal nang usap-usapan ng tungkol sa mga engkanto rito. Ayaw nga akong palaruin dito ng lola ko, lalo na kapag malapit ng maggabi. Madalas umaga lang niya ako pinapalaro, tapos isang oras lang. Tapos dala-dalawa pa yung tagabantay na pinapasama niya sa akin noon. Mahigpit ang parents at lola ko noon sa akin. Pero sulit naman. Dahil hanggang ngayon buhay pa rin ako at maganda na ang buhay. Hindi gaya ng ibang mga bata na bigla na lang nawala rito noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila nakikita. Grabe naman pala. Kung sa inyo engkanto, doon naman sa province namin, sigbi ng kinatatakutan. Sabi pa niya sa akin. Nahinto ang pag-uusap namin nang biglang sumigaw ang asawa ko. Napatayo siya sa kinauupuan. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, parang may dumapo sa paa niya. Pagtingin ko, Nakita ko ang isang kakaibang hayop na gumagapa nga sa paanan namin. Hindi ko alam kung ano yon. Para siyang isang maliit at matabang igat na kulay itim. Natakot kami sa hayop na yon, kaya napalipat tuloy kami ng ibang upuan. Hindi ko alam kung ano yon, pero binaliwala ko na lang. Pagsapit naman ng gabi, maaga kaming pumasok sa kwarto. May TV naman doon kaya doon na lang din kami nanood habang ang mga kasama naman namin sa bahay ay magkakasamang nanonood sa sala. Gusto sana namin silang samahan kaso naisipan kong yayain na lang si Malo sa kwarto para magkaroon din kami ng private bonding. Boxer shorts lang ang sinuot ko noon habang siya ay isang manipis na damit pantulog. Nakayakap pa ako sa kanya habang nanonood kami. Makalipas ng dalawang oras, nakita kong tulog na ang asawa ko habang nakasandal pa rin sa kama. Mukhang hindi na kinaya ang antok. Kaya naman dahan-dahan akong bumangon sa kama at pinatay ang TV. Tapos ay pinatay ko na rin ang ilaw at sinindihan ang lampshade para hindi kami nasisilaw sa liwanag. Hindi ko alam kung anong oras ako eksaktong nagising noon. Pero narinig ko na lang na biglang sumigaw ang asawa ko. Nang tanungin ko siya kung bakit, nagulat ako sa pinakita niya sa akin. May nakapasok na maliit at matabang igat sa kwarto namin. Nakasampa pa ito sa kama at nasa paanan niya ngayon. Dali-dali akong tumayo at sinipa ito palayo. Nang matilapon ito sa sahig, ay nilapitan ko ito saka inapakan gamit ang tsinelas ko. Dumulas pa ito sa aking talampakan. Napakatibay yata ng katawan nito at ayaw madurog. Kaya sa huli, dinampot ko na lang gamit ang plastik saka ko itinapon sa labas. Pare-pareho kaming nagtataka sa mga oras na yon kung paano may nakapasok na igat sa kwarto namin. Ang mas ipinagtataka namin ay kung paano ito nakakit sa kama. Kinabukasan naman, agad naming sinabi yun kay mama. Pati siya ay nagtaka rin. Inutusan na lang niya ang katulong namin na linisin ang buong kwarto namin para makasiguradong wala ng anumang salot doon. Akala namin nagkataon lang ang lahat ng yon. Lalo na't ang igat na nakapasok sa kwarto naming yon ay kamukhang kamukha rin ng igat na nakita namin noon sa park. Pero nang sumunod na araw, muli na namang nilapitan ng maliit at matabang igat ang asawa ko. Madalas ay dumadapo ito sa paa niya. Minsan ay sumusulpot ito kapag dumudumi siya sa banyo. Kapag natutulog na kami pareho. At minsan gumagapang pa sa mga damit niya sa aparador. Doon na kami nangilabot. Napagtanto kasi namin na tila siya lang ang nilalapitan ng kakaibang igat na ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami na. Noong una kasi isang igat lang ang lumalapit sa kanya. Pero ngayon, marami na. Halos hindi na mabilang. Nabahala na ako para sa asawa ko. Kaya naman ng gabing yon, nagdesisyon na kami Bukas na bukas din ay aalis na muna kami. Hindi na namin pa abutin pa ang dalawang linggo ang bakasyon namin doon. Iniisip ko rin kasi ang kaligtasan ng asawa ko. Pero nang gabing yon, naganap ang hindi namin inaasahang lagim. Kalagitnaan ng gabi yon, nang bigla akong maalimpungatan sa sigaw niya. Laking gulat ko nang sabihin niyang may nakapasok daw na igat sa maselang bahagi ng katawan niya, sa loob mismo ng pagkababae niya. Ramdam pa raw niya ang paggalaw nito sa loob. Sa labis na pagkataranta, ay ginising ko lahat ng mga kasama namin sa bahay at isinugod namin siya sa ospital. Pagkarating doon, maging ang mga doktor ay hindi rin alam ang gagawin sa kanya. Nabigla kasi silang lahat at hindi makapaniwala sa mga sinabi namin. Sa huli, inoperahan pa siya ng wala sa oras para lang matanggal ang nakapasok na igat sa loob ng kanyang pagkababae. Ang sanay dalawang linggo na bakasyon namin doon ay mukhang aabutin pa ng higit sa buwan dahil sa recovery niya sa ospital. Matagumpay namang natanggal ang misteryosong igat sa loob ng pagkababae niya. Pero kinakailangan naman namin maghintay ng matagal bago kami makabalik ng Maynila dahil nagpapagaling pa siya. Kumalat ang usapan tungkol doon. Nakarating pa ito sa mga kapitbahay namin. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa akin. Kilala raw ito ng aking ama. Ayon dito, alaga raw ng engkanto sa park ang lumapit sa asawa ko. May isang makapangyarihang engkanto raw ang namumugad ngayon doon at ang lahat ng biktima nito noon ay puro babae. Kapag may nakurso nakursunadahan daw ang engkanto na ito, magpapadala raw ito ng mga itim na igat sa biktima nito. Yun daw ang nagsisilbing alaga ng engkantong yon. Oras na makapasok ang isa sa kanila sa katawan ng biktima, unti-unting magbabago ang kilos at ugali nito. Para itong sinasapian ng masamang espiritu. Unti-unti itong mawawala sa sariling katinoan hanggang sa tuluyan ang makuha ng engkanto ang kaluluwa nito. Mabuti na lang daw at nagawang tanggalin ang igat na nakapasok sa asawa ko. Pero hindi raw ibig sabihin nun naligtas na kami. Kailangan daw naming magpakalayo-layo para mawala na ang kapit ng engkanto sa asawa ko. Kaya naman nang gumaling na siya, nilisan na namin ng probinsya. Nagbalik na kami sa Maynila at doon hindi na nga siya sinundan ng mga hayop na alaga ng engkantong nagkagusto sa kanya.